好，論盡猛丁歌，今次我哋第二次啦，第二回歌合成論第二回，第二回合，今日題目好似係咩入直路啊嗰啲嘅嘢係嘛？誒選舉入直路啊！選舉入直路嗱，即係好似跑馬咁，啊啊掟完個靚彎靚彎，一入直路，咁就快馬加鞭嘅咯噃。係啊，嗱，係啊我冇話真定假喎，你唔好話我話真定假唔喎。係，但係起碼啲觀眾好肉緊啊嘛，開始咪咯揸住張飛，揸住張飛，喂，唉，就嚟搣飛啊會唔會係啊係啊，啊？即係 即係好，即係而家抹晒汗嗰種。不過咧，我哋我哋趁仲記得咧，就講一講先。嗱，係啦呢本書咧，上次又唔記得賣廣告。哎呀誒呢本書咧就係誒一百二十八蚊嗯，就係雨傘嘅書嚟嘅，叫《勿忘初衷》。咁就我都賣咗好多下噶啦，但係賣極都仲有嘅嚇。咁啊，希望大家咧要支持我呢個節目，同埋支持俾呢、個誒。 嗯呢、個呢、個呢、個地址呢個呢、個場場地場地，係啊我哋嘅係啊係啊嗰啲熱心人咧，就唔嗯該你咧，就踴躍同我講咧，我盡量誒、即係滿足晒你所有需要。呢本書值得睇嘅，因為嗯其中一個值得睇嘅原因咧，呢個哥敦潘有寫一篇文㗎。哇！你真係好黑 sell 啫你，唔係啊係應該動一動起俾人睇一睇嗰啲啲好靚嘅。唔係應該我講嗰啲係講笑啦，我中意自嘲嘅，但係裏邊有好多雨傘當時嘅好難得嘅珍貴嘅圖片，嗯嗯你睇下係咪先嗱？ 有有圖文並茂。係你睇連農場係嘛？咁另外仲有一樣嘢咧，就係話誒，其實我想大家咧就支持下呢度咧，你哋可以誒、呃 PM 我，咁然後佢哋 set up 緊個 account，即係嗯呢個場嘅主人咧，佢哋有一個嗯嗰啲叫做咩啊誒創業㗎，係係做一啲誒、呃即係有機啊乾嘅一啲零食啊，一啲健康食品啊，嗯嗯同埋、一啲誒嗰啲 美容產品啊，係咪啊？好似都係啊。即係嗰類嘢嘅，即係我覺得好有特色嘅。我今日冇時間去介紹啦，但係希望大家呢係鼓勵佢哋，即係因為佢哋本來係做開呢個新聞工作，但係而家就自己去創業，做一啲好有意思嘅嘢。你漏咗一樣嘢，你你介紹啲觀眾買，咁啲觀眾如果佢而家好想買啦，佢點樣買？去邊係度買 P.M 我？D.M 你，嗯，誒呢本書一百二十八蚊，誒咁、我就每個禮拜日呢， 星誒三點鐘呢都喺遮打花園嘅，下次我就帶一箱書過嚟。嗯係嘛？咁就誒、呃我哋預留誒、呃每一位誒、呃即係 P.M 我嘅，我都要預留一本俾你。嗯記得一定要買，同埋一定要誒，呃佢哋 set up 咗 account 之後咧，我希望大家踴躍去去支持下阿阿、嗯比同埋阿翁翁生佢哋呢個呢、個地方嘅嗰、個嗰、個。係啊，借出嚟俾我哋用係啦啫，係。因為其實我覺得好有意義嘅。好啦， 咁咧其實咧，我哋誒喺個節目開始之前咧，嗯我哋大家都知道咧，喺嚟過咗嗰個星期日，係啊，我同你都有出。係啊，係啊，嘅搞咗個遊行啊嘛，啊！係啊嗰個咧就係阿袁師母搞，係啊咁其實我哋都係一班普通嘅市民，就唔屬於任何政黨嗯或者派別嘅，咁就係一個叫做不要林不要鄭林鄭，不要撕裂。不要撕裂不要係啦嘅一個遊行。但係本來不要林鄭，不要社會撕裂呢樣嘢，應該我我覺得應該係好多人出嚟行先係嘅喎，但係 事實上又唔係喎。咁但係誒師母有少少失望，因為覺得參與嘅人唔多啦咁唔。係啊，最主要我我 call 人出嚟，你知唔知我 call 人出嚟遊行嘅時候咧，就通常咧我會收到有兩種誒、呃人會拒絕我嘅，佢又有兩個講法嘅，咁大家都都聽一聽佢哋個理由啊吓，咁有一種話唔出嚟遊行嘅理由咧，佢就係話咧誒，我唔出嚟行呢、個誒、呃、遊行啊，我驚俾人騎劫 嚇，驚俾誒誒誒，即係我唔知驚俾啲咩人騎劫啦。唔係有人舉龍獅旗嘅嗰日，咁你又係啊驚騎劫，仲有嗰啲法輪功嗰啲人有出現，你又驚俾佢騎劫。我係啊覺得呢個世界咧，如果你驚咁多嘢，咁譬如話你唔好出嚟行出咯街驚住曬到會有皮膚癌，係啊又驚住會俾人打劫，咁係咪應該韞喺屋企韞到死為止啊？理論上係咯，係咯，係嘛？驚啃死連塊番薯都唔好食啦。佢寧願寧願餓死都唔好啃死，係咪啊？係啊，嗱，年年七一咧， 民陣搞嗰個遊行咧，法輪功都喺後邊行嘅啦。法輪功唔係民陣裏邊嘅其中一個成員嚟嘅。換言之咧，法輪功都係騎劫準民陣呢、個呢、個七一遊行嘅。記住，如果你遊行怕被騎劫，那麼以後年年七一都唔使出嚟啦。如果你反林鄭穩陣啲又驚住俾某啲政治力量騎劫嘅，咁你真係唔好反林鄭啊！其實我覺得係咪係啊啊？，唔使驚俾人騎劫。如果佢係想反林鄭嘅，即使佢係民建聯，佢擔支民建聯旗出嚟， 日呢個咧係冇政黨背景啦，亦咁耐都冇就知啦任何嘅單位啊我而家撳落嘅團體，全部係個人發起嘅。好，拜拜，拜拜，張生，誒，我係聽眾嚟嘅。咁咧就誒、我覺得咧其實個氣氛都唔錯，而且咧佢哋係好簡單就不要林鄭。小姐你好，你好，你好，大家好。誒、咁你今日嚟之前係點解會嚟嘅咧？ 誒、不要林鄭咯，就係誒呢幾年啊，六八九嘅施政咧，真係嚇到我哋啲低下階層嘅人咧，非常之驚啊！仲出咗個林鄭月娥，佢話要跟住六八九嘅路線。誒、我哋唔需要一個特首係全部揾塊面向晒中誒誒、我哋嘅中國嘅，即係誒、中央啊！我哋希望有一個渠道，有一個特首係幫我哋同中央中央嚟到溝通，嚟到磨合。我哋個選委憑良心 誒、體諒下我哋啲香港人誒、憑良心去投票啦。啊，喂啊，點稱呼啊，先生？誒姓劉啊，係啊，喂，劉生，點解你今日會出嚟呢度嘅？我哋要嚟好簡單啫，就係反對林鄭啫嘛，就咁簡單。我想問你呢，我哋有咩具體嘅方法可以真係令到林鄭唔上到台呢？啊，其實呢個方法就係好簡單啫。第一就係誒呢個嘅誒泛民三百 percent 就哀呢個嘅薯片，跟住咧令到咧即係去誒一啲嘅誒商界嘅票啊都加埋落去， 就喺第一輪咧就去贏咗呢個嘅林鄭噶啦。誒捆綁啦，當然要捆綁投薯片啦。啊，咁係投胡官嘅，我唔贊成投胡官，咩原因呢？因為佢會將啊薯片嘅票數呢，佢冇心，但係實際會係會影響，因為佢係冇辦法當選嘅情況之下，如佢攞到票嘅話呢， 佢只能夠令到啊薯片嘅市票數係少咗。即係第一呢，我哋覺得嗰個人應該要誒、我哋要信任佢啦。但係最重要就係佢要有勝算，係咪？係。所有誒、呃、參與呢個特九小圈子嘅選委，無論你係支持呢個薯片定話胡官都好，總之一票不投林鄭月娥。咁如果佢哋誒又投下薯片，又投下胡官咁樣，咁又咪好似得唔得呢？又？ 誒、如果呢，我希望就兩樣都得，但係冇可能啊嘛。我我本來都係支持胡官嘅，但係基於基於唔好俾林鄭月娥當選，記得就算你支持胡官嘅，記得賭票俾啊薯片喎、哦好啊，你諗下你點樣配票啦？我覺得一個人只能投一票係配唔到票噶。係啊，所以 D 三 D 三百咧，民主三百加咧，其實每一個人只能夠投一票嘅啫。係啊。 咁如果有啲投下呢個，有啲投下嗰個，咁我諗你其實作用唔係好大喎。作用就唔係好大嘅，但係你都要，你你都要睇下有冇，你你要忍痛放棄咯，你都要。我認為咧，其實一一九四嘅人裏邊咧，如果淨係靠嗰三百幾個非建制力量咧，係唔夠嘅。但係當你係暗票嘅時候咧，我哋今次係關係到香港嘅前途咧。 佢我唔係話佢投甲或者乙或者丙，而係佢憑良心、憑自己嘅意見係投一個喺佢公開表達立場嘅時候，未必係同一樣嘅一個候選人。咁呢個呢，就顯示香港人嘅團結。不要林鄭，不要林鄭，不要撕裂，不要撕裂，不要林鄭，不要官商香港線，不要官商香港線，不要林鄭，不要林鄭，全民要退黨，佢真係希望三百家 真係要盡力做到一致。林鄭有咩做得唔好，所以一定唔可以佢做我哋嘅特首呢？我覺得林鄭有些少好似中央任命咁樣咯， 即係都唔係我哋親自自己選出嚟咁樣。我覺得呢嗰四位議員呢係我哋民選出嚟嘅立法會議員，係代表我哋嘅聲音，亦都可能係市民嘅聲音嚟噶嘛。咁我覺得點解政府要用公帑去將佢哋趕出立法會，而唔可以俾佢哋留喺度攞佢哋嗰票去代表我哋嘅聲音？我都係希望企出嚟啦，可以誒。呃 幫香港爭取翻啲民主，同埋我好希望有翻呢個言論自由咯。嗱，即係佢哋嘅意思就話，希望中央政府可以睇到香港人民意，同埋希望捍衞香港嘅言論自由，啱唔啱啊？行出嚟咧，其實係一種侵權，話咗俾大家聽。如果呢個人嘅民意係唔好嘅，我哋覺得佢係唔會令到香港和諧團結香港嘅人咧。我哋希望我哋嘅三百家 可以實實際際、實實際際做啲嘢出嚟，令到佢唔可以當選。呢個冇錯係一個小圈子選舉，但係我話俾你聽，呢個唔係一個真選舉，亦都唔係一個假選舉，呢個係一個唔公平嘅選舉。我哋點樣可以令到唔公平嘅選舉更加公平呢？就 就要我哋話俾三百家知，佢哋如果冇我哋嘅支持同埋背書， 根本就唔可以走入呢個圈子裏邊。佢哋唔可以忘記佢嘅權力喺邊度嚟，明唔明啊？我哋今日出咗嚟之後，可能好快就到廿六號喺你嘅圈子裏邊，唔好做花生友，唔好做一個旁觀者，你要參與呢件事，知唔知？各位如果有參加過佔領運動嘅人呢，都會認識我哋嘅美國隊長。 你好，你好。可能啲政界有啲誒、呃即係可能啲泛泛民嘅誒、呃、有啲嘅嘅誒議員選委啦，即係希望佢哋誒亦都放下一啲嘅誒，即係有啲己見啦。咁亦都係誒、呃以香港人嘅誒、呃整體利益為依歸啦，即係起碼起碼誒同民主三百家誒、呃一齊合作，全球曾俊華咯。誒阿 May 你好，你好，你好。 咁咧，其實我同阿 Tina 咧，同阿 May 咧喺個網喺嗰個群組裏邊咧，我哋都有好多交流意見，同埋今日醖釀呢一個誒遊行咧，我都知道阿師母咧就出咗好多力嘅。咁我想睇下你而家有啲乜嘢同我哋嘅聽眾或者觀眾講啊？誒、我好多謝今日參加嘅人啦。另外就係我始終都覺得人數係少嘅。咁我希望呢，喺 好多冇參與社運嘅人呢，能夠多啲留意，誒、多啲參與，表達自己喺對香港誒、前途誒、想做嘅嘢呢，係要自己出力。我哋即係我哋喺度呢，就話，我諗我同師母都有一個共同嘅諗法，就係我哋呢個抗爭運動呢，係絕對喺一個和平同埋理性嘅框架裏邊。其實係基於良心咯。係啊， 即係韓國發生嘅事，我相信就更容易令人知道係錯嘅。咁所以咪更多人行出嚟咯。咁仲有呢，就係、大家都愛韓國啊嘛。但係我哋香港有一個好大嘅困難，就係、愛唔掂我走咯。係啦，即係韓國人呢，佢嗰種愛呢，就係、誓死，即係捍衛嗰個地方，係唔會離鄉別井，係咪？但係香港人呢，好多時都話我一走了之啦咁樣。 因為其實我哋都希望帶出個信息嘅，師母就係話呢，我哋一般嘅市民唔好低估咗自己，唔好俾任何人牽住鼻子走。如果嗰啲政界嘅領袖，嗰啲我哋選佢出嚟嘅人係違背咗我哋意思呢，我哋要係好清晰話俾佢聽，佢哋咁樣做係唔啱嘅。太客氣呢，社運又好，叫做社運又好，叫做民運又好，唔會成功。勸勉下人，我行出嚟，你都行出嚟， 呢個係最慳力嘅方法。費事變成薯誒，費事呢個誒變即係好似幫個個幫個薯片抬係啦，轎喎，係即係如果我咪？出嚟反行反抗林反對林鄭，咁咪即係等於去誒誒幫咗個薯片咯咁樣。嗱，我我想講一樣嘢就係話咧，如果你今時今日咁樣講嘅話咧，我提醒你。 當七月一號林鄭上咗台做咗特首之後呢，你千祈唔好行出嚟講話我要林鄭下台，千祈唔好嗌，你知唔知點解啊？點解？嗱，因為林鄭如果佢上咗台，佢會揾邊一個做政務司啊？一係就張建宗，一係就陳茂波。我覺得陳茂波多啲啊，一樣衰嗱，好啦，咁就順下你意啊！而家林鄭月娥做咗特首，揾陳茂波做呢個政政務務司司司長。好啦啊， 如果你出上街嗌林鄭落台，林鄭真係落鬼咗台，邊個得益啊？你講啊！咁啊，波叔咯又。咁你咪做咗波粉咯係咯。嗱，所以記住啦，如果你而家覺得你嗌反對林鄭係做咗薯粉的話呢，林鄭上咗台之後呢，你就唔好嗌林鄭下台，一嗌你就做咗波粉啦。即係其實上一次講我哋節目我都講過，我哋唔係咩人嘅粉。 係我你你睇到頭先我哋嘅現場去訪問嗰啲人呢，其實佢哋撐邊個係一目了然。我想講呢個就話，我觀察咗咁耐，你唔可以唔可以當呢樣嘢唔存在。嗯，你可以唔同嘅方法去分析。我睇到一樣嘢就話，任何一個政治人物佢所講嘅嘢唔知係真定假嘅。係啊。佢會唔會兌現係唔知嘅，不過有啲你知道兌現唔到，一陣我哋會講係嘛係？有啲係兌現唔到嘅。咁但係其實曾俊華講啲嘢唔係好神秘、好奧妙嗯嗯、好嗯艱辛。 佢就話七百幾萬嘅香港人就係佢老闆，佢係一個愛香港嘅人。我諗係呢幾個嘢令到嗰啲人支持佢。哦所以我哋要揾一樣嘢就話，我哋唔好理你係咩粉咩粉，我咩粉都唔係。 我哋希望能夠將愛香港、維護香港、維護香港價值呢樣嘢升翻上原有嘅高度。 係咪？如果你違背咗呢樣嘢咧，冇人撐你啊！所以今日我哋見到誒，即係嗰個遊行，你見到嗰啲係點樣啊？同埋仲有一樣嘢，我係觀察咗，就係話市民裏邊係傾向泛民，或者覺得唔好聽係傾向黃黃色，即係藍黃當係兩個光譜咧，傾向於黃或者係淺黃或者甚至係深黃呢一班人咧，裏邊嘅中意曾俊華嘅人咧係多好多。 你睇下嗰啲民調就知嘅。咁呢個都係事實。呢個我諗咧，大家喺你中意又唔好，又好唔中意又好，你都要知道，其實香港係仍然唔死心，仍然係想爭取民主人。佢哋心裏邊有個定案。如果你下下要逆呢樣嘢咧，我覺得咧就等於人馬角力嘅，即係大家好似扯住，即係扯爛咗啲嘢，係咪咁而先？家大家而家個個都想誒換人換制換制度啊咁啊嘛，咁你對換人換制度，咁你又點睇啊？ 嗱，我哋不如就即係講嗱，我哋下一係啊 part 就根本就要講換人換制度係啦。係咁啱。咁係啊，咁樣就直情落去啦，就即係話好啦。，係啦，我哋覺得啊曾俊華有可能帶香港走出一個比較好啲嘅政治氣候同埋所謂氛圍啦。嗯其實啲氛圍係咪國內嘅 term 嚟？好多人成日講呢個，即係嗰種嘅氛圍即係環境氣氛咯，氣氛啦係啊，氛圍同氣氛就但係近係咪似嚟嘅等於佢係某一個派呢？ 我覺得呢樣嘢，如果你係某一個派呢，就冇法子達至和諧，嗯因為你七百三十萬人，冇理由個個都黃絲帶嚟㗎嘛。咁梗係咪係梗係？有應該乜啲都有啲噶嘛，即係有啲又中意同性婚姻啊，有啲又反對同性婚姻，有啲喺宗教誒誒、呃倫理類方面係呢邊有啲嗰邊，即係係好多人噶嘛。但係曾俊華嗰種嘅做法呢，可以令到香港人團結啊嘛，令到香港人嗰個向心力多啊嘛。咁所以我就覺得制度一定要換嘅， 唔好嘅制度一定要改嘅。但係如果冇一個合理嘅氣氛，有一個和諧，有一個多啲嘅共識。嗯，咁點樣改個制度咧？你成日喺度打交，點樣改制度？即係你嗰屋都爛晒啦，咁你點樣去裝修？即係唔好話裝修，點樣去搞個 party 請人哋嚟？呢間屋都爛咗，係咪？日日喺度即係 喺度誒六國大封相係咪先？咁係拎拎張刀出嚟斬人，又係拎張刀出嚟斬人。即係好似以前嗰啲誒嗰啲咩許冠傑啲咩誒雙星輩啲賣熱性，一拎把刀出嚟，日日都拎把刀出嚟。係嗰啲飛仔咧，嗰啲件事叫飛仔㗎嘛。啊！啲彈弓都揸住把刀仔啪啪啪咁咯，咁樣樣嘅即係你嗰啲人咁暴戾，所有人都係咁咁咁咁仇視 唔同嘅人，咁敵視嗰啲唔同嘅嗯誒唔同嘅政治理念嘅。嗯。咁我哋用咩方法凝聚啲人一齊去攞一個共識去換個制度咧？嗯嗯嗯。係咪先？嗯。即係其實，又我又倒翻轉頭講咧，嗯有冇辦法可能先換咗個制度再換人咧？哇！我諗唔到啊！即係你話我要誒、呃我要改革，譬如話誒、英國要搞民主化，匈牙利要搞民主化， 我哋唔好換嗰啲人，嗰啲暴君啊、獨裁者全部擺喺度，波爾布特擺喺度。不過我柬埔寨要民主化，你得唔得？好難喎，即係你阿寶儀你繼續喺嗰度，跟住我哋就走共和制，係啊唔走君。其實呢啲嘢咧就話，而家我覺得行共和制點啊天良，我勞氣在於咧，我哋每日要同嗰啲小學雞傾偈， 你又唔可以得罪佢。你唔可以咁樣還，你一話人小學雞已經得罪咗人㗎啦。我我真係成日得罪，但係講得我倒翻轉頭係唔得嘅喎，即係話我哋換制度緊要過換人，先換咗制度先，然後慢慢換人，點樣做咧？係咯，咁點樣？我點樣搞呢你幾時見過喺人類嘅政治發展歷史裏邊有一個情況係先換咗制度再換人嘅咧？ 好難嘅。我未見過啊真係係啊，即係一一開始就阿寶儀你繼續喺度做皇帝，不過咧我哋而家係社會主義國家，咪咯。點樣樣咧？佢話誒好難毛澤東你繼續繼續喺度誒殺人放火，不過咧我哋就換咗制度先。毛澤東唔好走，換咗制度；波爾布特唔好走，希特拉唔好走，我哋換咗制度先。咁好鬼矛盾啫呢兩樣嘢。你晒譜啊上先點樣，我唔好話你小學雞啦，我可能我唔識嘢。 係啦，謙虛啲啱嘅，係。係嘛？所以我覺得咧，呢、個其實係咪即係而家招呼咗佢就唔好再講啦。嗯制度一定要換。嗯。首先要創造一個有利於換制度嘅環境，要將一啲明顯地製造撕裂、製造仇恨嘅人換走咗先。呢個呢個肯定嘅，呢個呢個即係話係啊，所以我哋講得好清晰，六八九二點零。嗯 就會做六八九嗰啲嘢，會繼續 有嗰啲李思嫣啊、高達斌啊、愛字頭嗰啲人出現，係咪啊？所以咧呢、個咁嘅氛圍或者氣氛唔改變咧，你制度係冇得換嘅。係啊，你你好難想像阿六八九或者阿六八九二點零出嚟，誒、係擁抱民主派同你大和解，和乜鬼嘢解咪咯啫？你都仲 DQ 緊人哋啲議員。咩？你睇下而家林鄭真係嗰種嘅 嗰種空巴巴，所謂係嘛氣焰嗰種氣焰啊，係啦如果你唔換嗰個人，點換制度？嗱，所以呢個咧，我諗就話制度一定要換，嗯但首先要換人，換咗人，然之後先換制度，冇錯啦係一個。先後順序嚟嘅。咁呢個招呼咗噶咯喎，呢個 topic 可以算啦。招呼咗咁我哋好啦跟住講咩啊？講咩？誒係咯，我哋而家想講咧原則啊，係咪啊？講原則啊，係啦。即係而家有啲人咧就將我哋 對於政治嘅爭拗一啲策略同埋一啲唔同嘅睇法，嗯就變成兩派，一派叫做原則派，嗯一派叫做策略派。你覺得咁樣分兩派啱唔啱㗎啦？冇得話啱唔啱嘅，只能夠講你你見到而家個大海嘅裏邊係主要係呢兩派，就當係呢兩派先啦。但係其實因為世事無即係如果咁樣講啊，即係咁好難嘅喎，即係話嗯佢係原則派喎，咁我反對佢，我咪即係冇原則，咁我咪好大鑊？ 又原我反對原則派嘅人就等於我自己冇原則，我覺得呢句話我本身唔認同喎。所以我覺得佢唔係原則派咯係咯，我覺得佢係一種叫做長白山啦，或者叫我而家興住講長白山啊嘛，我唔係好明啊，咩解解釋下？我都唔知長白山點解嘅，即讓係咧白山野山人生咁啊？佢話野山即係跟住阿長議員一齊，哦永遠投白票，咁啊叫長白山啦，係咪啊？ 哦咁樣樣啊。無忘初衷咁啊叫長長白山咯，嗱咁嗱，阿哥頓我又真係，所以我哋要傾下呢樣嘢即係挑戰係啦，即係嗱，你唔唔可以話唔俾人投長議員嘅，咁我我我係長議員嘅堅實 fans，或者我我就係信任佢嗰套噶啦，咁我點都要捍衛佢嗰套，我就係投長議員，咁唔話得我噶嘛。我覺得人有自由嘅，佢每係啊個人都有唔同嘅論述嘅，但係我唔覺得咁叫做原則。 我頭先諗到咧，嗯嗯嗯呢個叫做唔呢個係佢個人喜好啫，佢係呢個係咪啊係叫做誒教條主義派可能，即係我要解有啲人我又叫過去做道德高地大聯盟，即係道德高地咧係有個引號框住嘅，我知即係框住嘅。而家叫道德咩咩咩珠穆朗瑪峰嗰啲咁嘅嘢。係咯，嗰啲咁嘅嘢。嗱，我想講一樣嘢就話，不如頭先我哋喺未開麥之前，你以呢、個即係 讀聖經嘅嗰啲經驗，係啦不如你分享下先就啊。多謝你啊！次次上嚟咧都俾我分享少少聖經嘅，即係係啊滿足下我呢、個。咁咧就嗱誒、我想講咧就做基督徒都有基督徒嘅原則嘅。啊，基督徒咧一定要守十戒嗯嚇，係咪先？咁咧十戒裏邊其中有一戒咧就係、要守安息日。 但係咧，我發覺咧，響誒、即係阿耶穌咧，就響佢個響我響聖經咧《路加福音》裏邊講到咧，誒阿阿耶穌咧就有個故事就係話咧，佢響安息日嗰度咧，佢替一位婦人去治病，嗯，就係因為咁樣樣，佢啲法利賽人鬧佢係啦，俾法利賽人同埋啲文士咧就投訴佢啦。喂，你做乜嘢唔守安息日？嗯，你點解唔響一個另外嗰六日醫佢？做咩係要呢一日嚟醫佢？咁但係大佬話佢嗰日係 佢嗰日係去到個會堂嗰度去講道，然後嗰日佢見到嗰個病咗嘅婦人啊嘛，係咪？唔通我見到你病，我而家要守安息日，我唔醫你咁啊？咁啊耶穌係有醫到佢嘅。所以我覺係啦得咧，誒、我哋唔好將嗰個戒律或者律例、嗯或者教條，佢未必係壞嘢嚟㗎。呢啲嘢嗯存在係有道理嘅，將佢混淆變成原則。係啦，即係我覺得原則咧，就譬如話選人不利己， 或者選人利己就唔可以做，嗯或者行公義就要鼓勵，呢啲就係原則。嗯，即係呢啲嘢唔會話誒、呃星期一先做，星期二唔做嘅。但係如果你話救人啊嘛係啊如果你話誒嗯唔可以誒、呃即係星期五唔可以食葷，即係星期五一定要食海鮮或者食齋，咁嗰啲唔係原則， 嗰啲係一種嘅規矩。嗯嗯嗰啲喺某某啲宗教裏邊有咁嘅規矩，嗯譬如話有啲宗教咧就係、殺生之前咧就要念經嘅，嗯嗯念咗經之後嗰啲嗰啲肉類先食得嘅。嗯嗯咁嗰啲唔係原則嚟嘅，嗰啲係一啲 rules 嚟嘅。嗯咁嗰啲 rules 咧，我哋要尊重，即係入鄉隨俗。係啊但係你唔好將嗰樣嘢混淆做原則。即係你係啊安息日嗰個咧，我覺得係要尊重嘅。 因為佢嗰個教裏邊啲人咧、嗯就要咁樣先有個紀律， 但係嗰個唔係個原則，原則咧就要做好嘢，唔好害人，呢、個就係原則。係咯，即係要要，起碼你要見見死要救啦，唔係見死冇錯啦不救啦。見死不救一定係同你嗰、所以個如果喺香港嗰係啦個原則咧，我就覺得咧就係話，我自己覺得係咁，應該冇乜人會反對，就係話我哋要堅持維護香港嘅核心價值，嗯同埋係保障香港人嘅權利。即係既然我哋 誒迫於無奈都接受咗呢個回嗯回歸啦。嗯即係因為而家我哋都揸住特區護照啊，或者喺香港生活，你都要俾稅香港特區政府，咁你接受咗呢個現實。接受嗰啲係嘛？現實咁你就要喺個一國兩制之下，捍衛個兩制，抵抗個一國，唔俾個一國欺凌我哋咯。嗯同埋唔好自我矮化香港，要維護香港多數人嘅利益，係咪？唔好俾人哋掠奪我哋嘅資源，呢啲咪就係原則咯。 即是話，如果有一個人佢係好明顯咁樣去破壞呢一呢一種呢一種誒穩定性嘅，明顯係喺度破壞緊香港嘅話，即係呢個呢個我哋整走呢個人咪就係我哋原則咯整走呢個人係啦，就一定要整走呢個人啦。係啊，但係唔係話誒，如果佢係乜派嘅咧，我就唔同佢一齊食飯，嗰啲唔係原則嚟㗎。 即係譬如話誒、我係明教嘅，你係你係正教嘅，我係明教嗰啲喺呢度食飯，正教嗰啲食飯，嗰啲唔係原則嚟，嗰啲即係話我客家人喎，你圍村人喎，你有你，我有我，啲仔女都唔可以結婚嘅，呢啲唔係原則嚟㗎。佢有時有啲人咧守住呢啲原則，佢可能背後有一啲原因嘅嗱，即係比如我我好似有另外一個聖經故事就係話啦，有個人就俾人打劫，咁就攏低咗喺地下，滿身傷痕咁樣樣，嗯有個祭司就經過望一望，咁就 唔理啦，又唔會救佢，咁就拂袖而去啦啊，拂袖而去係啦，置之不顧啦啊，咁樣樣見死不救啊，其實就見死不救咁佢有個原因嘅喎，佢個原因係咩咧？因為佢係祭司。佢隻手唔可以整污糟。係啦，因為佢要做聖殿裏邊好聖潔嘅嘢，做一啲拜祭嘅嘢，佢隻手係絕對唔可以掂屍體嘅。咁樣樣咧，佢就驚嗰個人攏低咗佢喺度嗰個人咧，佢驚佢唔知係咪死鬼咗噶嘛，唔知噶嘛，驚救救下咁死咗，咁佢咪佢咪隻手咪 掂個屍體咯咁。佢為咗保持自己嘅聖潔，咁就即係見死不救啦。嗱，佢就咁如果根據聖經嗰個故事講咁啊咧，阿耶穌咪就話佢唔耶穌基啱咯。督就係批耶穌話佢評呢個呢個人嘅喎。耶穌批評佢係啦，係啊有另外一個誒、呃撒瑪利亞人經過咧，就救咗呢一個被打劫嘅人咧。咁啊，耶穌咧係表揚嗰個人嘅，係所以覺得嗰個啱。我呢個唔諗如果啱大家有個共係啦識，認為 而家呢一個人係大熱門，有可能即係大家都覺得佢係好有可能嗯上台做特首，嗯嗰個叫林鄭月娥女士呢。嗯我就唔會改花名嘅，因為我唔中意人身攻擊。嗯即係如果阿林太嗯係我哋覺得佢會破壞香港嘅核心價值啊，等等等等，咁、嗯我哋要阻止或者令到阻止佢，嗯希望令到佢誒、呃上任唔到呢。呢、嗯個先係堅持原則。你任何係啦嘢同呢樣嘢違背呢，你係啊係教條， 係咪？係啊嗰啲唔係原則，首先救咗香港先啦，係啊見死不救咪就係、咪係咯。見死不救就即係都至於嗰、個好似嗰個祭司嗰個人係咪真係易害責其輕？係兩個爛橙冇咁爛，因為佢根本唔係爛呢。嗰、個係另一個問題。嗯不過呢樣嘢我就唔知道，我哋今日有冇時間係咪需要討論呢？好多人成日話佢睇唔到三個人嘅分別㗎。佢佢到而家日日都咁同我講啊，三個都係咁衰㗎嘛。 嗯你講咁多嘢做咩啫？嘥我啲時間，三個都唔衰㗎喎。嗯佢話三個一樣嘅。嗱，咁我又想駁一駁你咯喎。既然你話三個或者兩個啦，我如果就算唔講胡姑姐，既然係三個都係一樣的話，咁即是話林太又得，阿曾生又得，係啦阿胡官又得，咁你咪咁你由我做咯。有得人曾生咯。如果你覺得三個都一樣嘅，係啦咁我我令到其中一個一樣嘅整唔到， 咁你咁多嘢講做咩呢？係啦，嗱，即好係你你你又中意食番茄，又中意即係通菜同番茄，你覺得你都你都係唔中意我㗎嘥時間，我係啊係為咗市民嚟嘥時間，又唔係嘥你啲時間。但我食其中一樣咧，我會嘔噶嘛，咁你咪俾我食。但係佢好奇怪嘅喎，佢明明話三個一樣呢，佢要鏟落你嘅 Facebook 度，整落你嘅群組度，係要同你辯論嘅喎。嗯，即係佢好奇怪喎啲人。既然三個一樣，你可以匿埋喺屋企瞓覺。係啦，既然喺三個都一樣嘅，你咪 話鬼知佢咧，你邊個都好啦，我話知你出邊。所以嗰啲人就好奇怪嘅，所以我叫佢做 ABT 啊，佢係 anyone 不爭啊。有少少自相矛盾嘅。係啊我嗱我哋唔即係唔講政治立場，純粹係分析呢個邏輯，咁係有矛盾嘅。 係啦，咁好難自圓其説嘅。所以我覺得呢，就係誒而家香港一般市民嘅共識， 如果係分成兩派嘅，嗯一派呢就誒唔、理嘢啦，但係嗰啲理嘢嘅或者想抗爭嘅，嗯或者要延續一啲要捍衛香港嘅價值嘅人呢，我接觸嗰啲呢，其實佢哋就有一個點呢係可以團結晒所有人，就不咩點要林鄭。嗯即係話，如果我哋能夠達到呢樣嘢呢，我覺得呢，呢、個就係我哋嘅原則啦。但係佢唔係 針對話林鄭係一個衰人，或者林鄭個樣唔好睇，嗯或者點點，佢同林鄭有私怨，絕對不是。嗯嗯因為佢哋覺得林鄭嗰種價值觀呢，就會損害香港嘅價值。係啊，好撕裂社會。我諗係嗰個做咁法解，係嘛？最主要係咁如果係咁樣講呢，我覺得呢個先至係原則。即係我覺得我唔可以將個話語權俾咗佢。 你明唔明？天啊！我想講呢樣嘢，即係話明白佢話我係原則派，即係話佢原則派先有原則嘅。即係好簡單啫。我好欣賞戴耀廷嘅，佢玩呢啲字呢，佢話我哋要推即係推呢個民主，唔係推唔係推民主派，係咪？我哋要宣揚民主，唔係幫民主派。民主同民主派係兩樣嘢，即係我成日都話係啊老婆餅同老婆都唔同啦，係啊係咪啊？係啊你老婆餅裏邊冇老婆㗎，即係話我哋而家係要 帶嚟一啲捍衛香港核心價值，堅持我哋嘅原則，但係唔係等於我哋對嗰啲原則派姑息，因為原則派佢根本就唔係原則嘅，佢根本係將一啲教條、教條主義一啲僵化咗嘅嘢呢，將佢上升到一個好大嘅、好高嘅高度，嗯嗯，係咪？係啊我覺得係咁。我覺得係啊，如果你話誒、呃、選選幫咗呢個民主派，就係等於係誒、呃民主嘅話，咁即是話， 只要我哋諗辦法，令到假設係長毛先啦，假設長議員先啦，令到長毛做咗特首，咁就呢、個運動就勝利咯喎。但唔係啊嘛，我哋我哋最終要達到勝利係要有咗真普選啊嘛，冇錯啦係咪先？即係就咁呢算長毛做咗特首，又講到呢度呢，係咪？咁我哋就誒、呃不如我哋而家係。有啲咩新聞啊？有一個環節呢，我諗今日一定要招呼咗佢嘅。 咁就係話，嗯而家我哋見到有嗰兩個人呢，嗯都聲稱，誒、其實有一個聲稱，誒、嗯嗰、個聲稱叫做百分之二百要懟冧阿林鄭嘅嗰個人，嗰、個叫做胡國興。另一個人呢，就好明顯同林鄭呢係 即係唱晒對台戲嘅，嗰、個就係曾俊華。嗯咁而家呢，其實冇四個啊，得三個參選人啫。係啊，三個候選人啫，係啊就係胡國興啦、曾俊華啦同埋林鄭。嗯咁啊一號呢，嗱我哋好公正啊，一號呢就係曾俊華啦，係啊二號呢就胡國興啦，係嘛？二號林太啊，二號誒二號林太啦，係啦林鄭月娥啦，三號胡國興啦，係啦咁而家得三個人啫嘛。嗯咁而家呢，好多人就話俾我哋聽呢，嗯其實呢， 胡國興同埋曾俊華都係對抗林鄭嘅。嗯咁你呢兩個裏邊要揀一個啊。嗯咁如果你哋兩大家都唔中意林鄭呢，應該喺嗰兩個裏面揀一個，我都覺得合理嘅。咁就咁不如啱嘅我哋呢，就招呼下胡國興先。好啊，咁我哋又咁我覺得呢，胡國興呢，討論下胡國興嗱我唔識佢。 嗯誒、我就冇同佢傾過偈，嗯但係我就喺 D 一百旺角嗰個論壇嗰度嗯睇過佢同長毛表演，係佢喺嗰度西洋菜街嗰個係啊，菜街嗰度表演，係係同埋誒我亦都睇過佢好多場辯論嗯，睇、過佢啲技招，嗯仲有一樣嘢，嗯你有冇睇過佢政綱？少少啦，皮毛嘅啫。嗱，我哋好多人呢，其實就分兩派嘅，係一派呢就 誒、反啊法官，一派呢嗯就好中意法官。嗯但係我就做，即係我講喺嗰啲反建制嗯或者即係抗爭嗰啲人裏邊啊，喺民主嘅陣營裏邊，咁、嗯我做過一少少嘅調查，係八成以上嘅人係冇睇過佢政綱。你意思嗰八成係話中意胡鍾意同唔鍾意都冇睇中意胡官裏邊嘅嗰八成定係即係總之就係、我意思係我哋同路人啦，所謂 即係反林鄭啊，要爭取民主啊，嗯嗯嗯或者你可以叫佢做黃絲帶嗰啲人啦。啊誒有八成嗰嗰啲人有啲係中意胡官，有啲唔中意噶嘛，係咪、嗯嗯但係呢班人裏邊咧，有八成冇睇過佢政綱。我話你唔睇佢政綱多數人都係，咁嘅啦，你唔睇佢政綱，你又話佢好？俾人印象好啊嘛。喂，印象好定法官喎喂印象好定政綱好先？兩樣嘢嚟嘅喎。嗱，有啲人話： 哇，個政綱寫到天花龍鳳，又話平反六四。嗱，我又幫阿胡官辯論下啦，即係即係辯護下啦。咁係咪有政綱裏邊冇平反六四㗎。係咁大咁大鑊？佢揾把口講嘅啫嘛。係啊，但係我覺得咧就話，啊其實香港嘅施政同平反六四有乜關係啊？ 呢個嘢賣口乖咯，呢、個嘢係氹你開心嘅啫嘛。因為其實呢個黃色光譜嗰啲抗爭嗰啲人呢，中意上街、中意示威嗰啲人呢，好多都係呢啲左膠嗰類噶嘛，有好多都係嗰啲 誒，即係年年六四燭光晚會噶嘛，係咪？係啊，同埋咧有一樣嘢就係話咧，平唔平反六四咧，就你可以要求平反六四，但係平唔平咧係北京話平噶嘛，即係唔但係你個係你唔係特區嘅香管治，唔係你香港政府話特區嘅管治唔平㗎嘛係去理平反六四噶嘛，係所以佢啊政綱亦都冇寫，佢揾把口嚟討好你。嗯咁你要問點解佢要討好我咧？ 咁我我出嚟參選喎，我梗係要討好下啲選民啦。喂，你參出嚟參選，你都要討好下啲。但係我又覺得好奇怪啦。啦，所以法官咧，即係我要招呼佢三點哦嘅。嗯，呢三樣嘢夾埋咧，即係令到你覺得好難，好難撐得啊法官落嘅。邊三點咧？你第一咧講下就係嗱呢個基你又講下本法，嗯嗱呢本基本法咧， 我係一九九零誒九零年咧呢個姬鵬飛頒布基本法嘅時候咧，我喺三聯書局嗰度買咗㗎啦。你有冇姬鵬飛親筆簽名咁樣樣？誒冇啊，係啊，李鵬飛就可能有。係啊，搏搏啦咁。啊，姬鵬飛又冇啦。係啊咁咧裏邊咧嗱，而家胡官咧喺佢嗰個政綱裏邊真係有講咧，嗯就話要為廿二條立法。 係咯，嗱呢樣嘢咪討好香香港人咯，即係話咧嗱廿三都要立，不過我在廿三之前咧，我立廿二先，咁起碼有得互相制衡下啊嗱，嘛咁個詭異咁嘅地方咧就係話，其實基本法裏邊咧，咁有何不可啊？誒，即係我理解咧，呢啲係憲法嚟嘅，即係香港小憲法，佢係即係我哋對法律常識有啲皮毛嘅知識咧，就話，如果佢裏邊冇寫出嚟，嗯話你有一個權利或者義務做嗰樣嘢咧，嗯你其實 多數都係冇嗰個權利義務做嗰樣嘢。嗯咁呢，其實廿三條好清晰講呢，就話特區政府有責任為呢個咩誒叛亂啊、誒顛覆啊嗰啲嗰啲叛國罪嗰啲立法嘅，嗯即係誒 treason 啊、sedition 啊、subversion 啊嗰啲，嗯對即係相對於中央政府誒、要危害中央政府嘅安全啊、國家安全嗰啲要立法嘅，呢、個講得好清楚㗎，廿三條嗯係特區政府嘅責任嚟嘅。 但係廿二條呢，佢就話中央政府轄下嘅機構、省市嗰啲組織呢，佢哋唔可以干預香港嘅事務。佢冇話我哋可以立法，亦都冇話我哋有權立法嘅喎。嗯，咁冇講你又做，有講嗰啲你應該做啊嘛，冇講你就做。即係我覺得呢啲法律嘅嘢唔係空口講白話，白紙黑字寫出嚟。其實我覺得呢樣嘢唔係咁理解喎。第一點。咁點理解咧？應該應該就話 香港特區政府呢，不能越俎代庖，去為憲法上邊冇寫明你有嘅權利去做一樣你唔屬於你嘅範圍嘅嘢。嗯其實我嘅理解呢，就話，你譬如話我哋誒、呃有個譬如中石化或者中紀委、或者國務院裏邊某一啲單位，佢、走到嚟香港干預我哋嘅事務，咁咪違反咗基本法咯。嗯，咁邊個去執法先？咁啊阿 阿阿中阿山西唔知咩咩政協嚟呢度係啊，山西政協走嚟香港。嘅干預咗走去同阿天娜講，係我要你選嗰個人。係啦，咁咁佢咁唔啱噶啦，係咪先？咁我哋誒如果你胡官個立法就話我喺香港執干預法啊嘛，咁我係咪跨境執法？我將 ICAC 就整一隊特遣唔係隊走去山西拉佢。嗌香係咁唔得噶喎，我哋都成日都話人哋唔好跨境執法啊！你大陸公安唔能夠落嚟跨境執法，咁 咁呢個雙向噶嘛，即係話我哋香港警察、香港嘅執法人員都唔可以跨境，冇錯過去羅湖橋嗰邊所以你呢樣嘢咧係荒謬嘅。我睇完之後就話：你講得好漂亮，你點樣執行啫？咪廢話嚟嘅。邊個去拉佢咧？係啊，同埋你點樣立法咧？你立咗法之後，中央政府唔承認咁點算啊？咁呢個廿二條應該邊一個立法先至啱啊？其實我理解咧就話誒，你覺得咧基本法嗯嘅產生唔係憑空 喺石頭爆出嚟嘅。嗯基本法嘅產生係中華人民共和國憲法第三十一條裏邊話香港要成立特區，所以就有基本法產生。嗯，即係基本法產生咧有兩個老豆嘅，一個老豆就係中華人民共和國嘅憲法第三十一條，另一個老豆就係中英聯合聲明一九八四年。嗯呢兩個老豆令到基本法產生咗。係。咁所以如果你要為廿二條立法呢，你就要翻翻去中華人民共和國嘅憲法框架裏邊， 喺國內立法，喺國內執法，而嗰個立法嘅依據呢，係香港嘅基本法。因為香港特別行政區有呢、個嗱，你中意唔中意？有啲人話港共政權，我唔同你講乜嘢。嗯嗯。中華人民共和國嘅主權呢，係包括香港在內嘅，有五星旗，有天安門， 有呢個國徽喺度嘅。嗯除非你唔交香港稅，你離開香港，嗯， 或者唔接受香港政府係嘅嘅即係管治。上上次你講係咪先咗啦，個個護照咪咯有嗰五粒星啊嘛，你中唔中意都有嘅，係咪我先？本護照有五粒你咪星，咁你咪刮咗佢攞把刀係中啊，所以就話咧，我哋要切實地執行廿二條，嗯我哋必須有一個良好嘅中港關係。中央政府同埋特區政府要建立一個互信，建立一個合作嘅關係，然後香港就 透過喺北京嘅聯絡嘅單位同係中國嘅司法機關講，喂，我哋研究下喎，廿二條寫到二十年咯喎，係咁樣做噶嘛，然後喺國內立法，國內執法，啱唔啱先？你我所以我覺得奇怪地就話呢一個法官呢，做咗三十幾年法官，以前係御用大律師，喺英國讀法律，滿腦子法律思想。佢冇理由唔知噶噃。連咁簡單嘢都唔識，就喺度喺度妖言惑眾，即係我覺得好奇怪咯。 咁係咯，咁就係我都覺得奇怪啦。咁你即係而家講到阿 山西唔知咩嘢，即係一個人其實咧喺度犯法22條嘅執行我哋又唔可以捉佢。廿二條嘅執行咁真係係執行唔到一定要有國內嘅法律係啦可以依循先可以執行，唔係喺香港立嘅，而且基本法裏邊根本冇話過特區政府有咁嘅權。即是話，如果個國內嘅官佢嚟插手管咗呢個香，即係誒、呃香港事務咧，就要喺國內嘅執法執法機構咧，喺國內去拉佢。即係如果你唔改善係咪中港關應該咁係，同埋樣嗯喺嗰個喺對症下藥咧，係做唔到呢樣嘢。 所以法官咧，我就覺得嗱，呢個第一個招呼佢，第二個招呼佢咧，第二個咩？就係呢個誒，其實我講過好多次啦，八三一。就係八三一決議啦。哦。嗱點啊？好多人話，包括嗱，我講名啦，唔怕，因為我唔中意單單打單，我直講。好啊，直講啊。張超雄先生，張超雄議員，嗯佢話佢誓死都唔會支持呢個曾俊華噶啦。嗯佢有五大罪狀嘅曾俊華，其中一個罪狀， 曾俊華係屈服喺八三一框架底下。嗯呢個你睇翻啊 Fernando 嘅面書，佢係咁寫嘅。嗯你嘅黨友，我我好欣賞佢。佢當日張超雄喺旺角同阿毛孟靜一齊頂住啲警察。當日嗰啲人話咩網絡廿三條嘅時候，佢係咁苦口婆心勸啲人唔好入去撞玻璃。張超雄係一個絕對嘅好人，但係喺呢件事裏邊，我認為佢係完全係糊塗透頂嘅。即係點解呢？ 點解咧？係啊，你分析下點嗱，解？我哋點解呢？就話八三一係人大常委嘅一個決議，而無論你講到天花龍鳳，你嘅政改你點樣完美，最後如果人大唔批呢，係、過唔到嘅，啱唔啱先？誒但係阿胡官佢喺公開場合嗰度咁講噶嘛，我如果冇記錯，佢就咁講噶啦。佢話誒借一借個道具嚟使先。係啊， 誒佢嗰陣就係咁講嘅。呢個八三一咧係冇寫到落去係啊一本基本裏邊冇寫㗎法裏邊嘅，咁所以咧冇寫到落去呢個法律裏邊嘅咧，我哋可以唔使理咁樣講嘅噃。咁我又想問你啦，係啦點解你喺嗰度瞓喺街度七十九日啊？因為你反八三一。八三一咯。咁如果根據佢講嘅，戴耀廷都揾咗我哋笨啦，戴耀廷嘅法律教授，佢應該話俾你聽，天啊，你唔好瞓啦，因為其實基本法冇寫，你根本唔使理佢，係咪咁樣？ 係喎，咁我咪瞓得七十九日。傻嘅你係咪先？白瞓咯，即係嗱，老實老老實實啦，嗱，我真係想搞清楚，如果呢個八三一冇寫到落去誒呢一本書度，就可以完全唔使理會的話，咁嗱，阿戴教授佢法律係教授嚟㗎，佢冇理由唔知㗎呢樣嘢係咪先？係啊，咁我哋香港人咁如果呢樣嘢2014年抗議乜係無需嘢啫理會，佔乜鬼鐘啫？咁我 我哋做咩出嚟瞓七十九日啊？咪咯，你買幾多個帳篷啊？你講啊！我有兩個帳幕，不過唔係我買嘅，我係啊哋嘅夾粉嘅啫，夾粉蝕咗嘅。其中一個買完係落雨爛咗啊！係啦。啊，我哋就喺其實我哋喺文化監部嘅對面啊。咁不過呢啲唔講啦嚇如果嗯如果真係無需理會八三一嘅話呢，我相信嗱，當日呢，我響誒雨傘 嘅誒廣場呢，係見過阿吳靄儀啦，見過阿戴耀廷啦，咁佢係啊哋兩個冇理由，佢哋兩個唔識法律噶嘛。仲有喎咁佢哋唔提我哋呢？嚇。如果我冇記錯點解唔提嘅咧，嗯，梁麗國咧當日學聯嘅，我唔知係叫梁麗國都係讀法律噶唔嘛。係梁麗國就係戴耀廷嘅學生喎。係。同埋梁麗國咧，佢自己講嘅係啦佢讀法律咧，真係讀得幾叻嘅。嗯。咁同埋咧，我好欣賞梁麗國，因為佢冷靜之餘咧，佢做咗一樣嘢咧，係第二啲香港人冇做嘅，就係 二零一五年嘅六月嘅時候咧，佢就住基本誒呢個八三一決議咧，佢誒做咗一個 JR， 你上次講咗，係啊，係啊，咁但係我想講一樣嘢就話，嗯呢個 J.R. 之後真係冇人再上訴啦，嗯而嗰個判決有晒啦。嗯咁而咧，我哋亦都知道咧，誒、人大如果唔過咧，嗰、個政誒嗰、個政改，無論幾講到幾靚都好咧，係唔會通過。咁所以我都覺得咧，就話頭先咪講廿二條法官係好似 完全冇法律常識嘅。關於呢個咧，我而家就你我哋再講啦，係咪先？講啊，梗胡國英講啦話，佢話。冇寫就唔緊要噶啦，呢啲歷史嚟噶嘛，即係唔通嗰啲歷史都要理嘅咩咁？咁如果冇寫就唔使理會嘅話，咁我一早知道呢樣嘢嘅話，如果阿阿戴教授一早同我哋講冇寫就唔需要理會噶啦，咁我哋咪翻屋企咯，執係咯晒帳篷瞓咩啫？咁所以咧就話嗱呢兩樣嘢夾埋咧，即係關於係咯八三一決議嘅對點算待。 所以就話我點解我話要招呼阿張超雄咧？就話張超雄話。即係佢暗示啦，我覺得嚇，嗯胡國英好啲啊，因為佢冇屈服喺嗰個框架裏邊。但係誒、呃曾俊華屈服咗喺個框架裏邊喎。咁我就想講啦，如果我哋唔係對住呢個八三一做嘢，嗯希望攞到一個共識，然後達到一種嘅讓步，嗯嗯即係當然要傾偈啦。如果你話係佢唔肯讓步嘅， 咁我哋就推唔到政改啦。嗯但係我意思就話你要軟化某一啲人，令到佢修改同埋撤回八三一決議，嗯，啱唔啱先？如果唔係點推政改啊？起碼你就算即係點都要加加啲咩？但係你唔可以迴避，啊嗰啲你唔可以迴避個八三一咯。所以我覺得咧，其實話有啲人話，誒冇法子啦，二害擇其輕，薯片都係衰㗎啦，佢唔肯反八三一。 咁其實薯片係好嘅喎，但係因為你你一咁講，人哋就鬧你薯粉㗎唔啦。係，但係中晒但係你如毒啊果唔係正面面對八三一，你點樣推政改呢？即係好似法官講嗰啲係完全罔顧法律知識嘅喎，所以我而家就覺得呢，即係我哋頭先咪講過，呢兩個人睇落去都係對住林鄭嘅，咁但係法官呢，有兩樣嘢唔合格喎，第一就係廿二條啦，第二就係八三一決議啦，呢兩樣嘢都係佢嘅範疇喎， 即係而家有個營養師同阿天娜講，係點樣樣咧？我你中意食雪糕嘛？我梗係啦。你每日食廿杯啊？瞓覺之前又食，瞓咁正瞓到半夜又食，朝頭早又食，好咁樣係唔緊要㗎，冇事㗎。咁你點咧？咁我即係係咯，咁好似我你死咗之後，佢都唔會理你嘅喎。即係我想話，一個人喺嗰方面嘅專家，嗯而喺嗰方面表現出無知，係一件好恐怖嘅事。 係有心跣我嘅，即係個營養師係有心係啦跣我，又根本就有心想我死。 get 唔 get 到啊？大家係啦即係話，如果我哋頭先講笑咁講啊，係啊如果大黃伯話俾你聽，哎呀唔使理佢個白生一啊咁，咁大黃伯唔知係咪咁講嘢㗎？咁大黃伯，我抱抱意思啊！大黃伯我啲 friend 嚟嘅啫，我係啊，同佢傾偈啊，成日講下㗎咋。誒我係中意種種下節瓜，又即係係咪？中招啊佢種下我食過椒啊咁招㗎啊，係啊。 種木瓜佢木瓜冇咁多蟲啊。係啊，我有咁啊我有食過。咁啊，大黃伯嘅法律知識唔得，咁佢有個良善嘅心，佢話俾你聽，唔使二百三唔使二百三一，咁合理啊！但你而家法官係以前係嗰個御用大律師，又做咗三十年嘅法官，冇理由咁蠢噶嘛，係咪先？咁佢想盡量整啲嘢靚啲咯。所以呢樣嘢令到我好擔心。嗱，即係 你明唔明啊？我我我解解嘅你明唔明我真係好擔心我我解一解你嘅疑團啦。即係點解佢要將佢個政綱寫到咁華麗咧？你明唔明點解啊？因為佢想氹你開心，同埋佢唔使交代。即係呢個都係第此其一啊。其二咧就係、嗱，點解我要將張支票寫到咁大，寫到咁多個零，我都唔驚啊？根本你銀行冇錢嘅，我唔使兌現咪咯啊嘛。從來都冇諗過俾你。如果佢係冇諗過會當選， 即是話呢，如果佢冇諗過會當選，即是話佢嘅政綱係唔需要兌現。如果佢嗰張支票係唔需要兌現嘅，咁佢咪有咁多個零寫咁多個零咯？喂，揸住嚟影相都好睇啊嘛！阿咪咯東華三院阿天啦碌又誒、呃捐獻咗，誒數零都有排數啊！咁你數幾多？即係我諗起嗰啲咧，十億八億。喺嗰啲咩蘇富比拍賣，哇！呢、個乾隆花樽啊，誒三千萬我俾，五千萬我俾，到時拍完之後走咗啊！嗰陣時回歸之前有個女俠黃鶯咧， 走去拍嗰個政府嘅地王啊，哦，佢就係、其實冇錢嘅，一個傻婆嚟嘅，誒、我舉啊，誒兩億啊，三億啊，舉完之後走咗咁，咪犯法㗎？唔係佢傻噶嘛。哦哦，係嘛？即係講得唔好聽咧，頭先我哋傾偈咧嗯，我覺得其實法官嘅所為有啲似咧咩咧？指責佬啊！指責佬咧哦， 又有啲妹仔俾你用啦，又有大屋俾你住啦，哦又有勞斯萊斯啦勞斯萊斯，啦有 iPhone 有十幾個啊，全部紙紮噶嘛。哦，真係咁啊，即係死得眼閉。所以咧嗱死得眼閉。你如果你睇翻法官講平反六四，嗱冇寫政綱，嗯講平反六四唔拉更嘅，又又整埋啲咁嘢咧，即係話其實嗯，你如果再信佢，我諗真係要驗下你個腦喎。唔係，我相信而家咧民主三百家已經冇咩人信佢嘅啦，即係 即係我我我相信大家嘅智慧嘅，相信群眾的智慧。所以我係想我哋係咁樣咧，張超雄先生咧，我哋好尊敬嘅張超雄議員咧，嗯我哋交代下，佢誓死唔會支持阿、曾俊華，因為曾俊華係屈服喺八三嘅框架裏邊。佢、嗯究竟係想投白票啊，定係投阿胡官？如果投阿胡官咧，我諗佢應該要思考頭先我講講嗰兩個疑點，嗯嗯，係咪啊？嗯嗯，即係好合理啫。咁啊，因為阿張 Sir 都話晒係一個學者喺大學教書係啊係啊，係啊佢讀嘅書一定多過我。係啊。啊，我啊無知啲，係咪？ 你謙虛咧，你都你都學者嚟嘅，係啊，即係你謙虛啫。不過我哋今日好似曾經想揾過阿阿 Fernando 喎，誒係啊，不過佢係即係係好似有啲誒唔有啲唔係好舒服喎。係啦，唔係好舒服。希望佢快啲好翻，係啦，咁啊可以係啦同我哋大家暢係啦，都談下祝啊張議喺呢件事。員早日康復嘅，係喺啊呢件事，但睇下大家有咩唔同嘅睇法，仲係你黨友嚟嘅，大大家家自己人交換下意見啦，係咯係啦，係啦。咁但係胡國興琴日仲有仲有兩個疑點，仲有冇第三個疑點？係啊，第三個疑點我好快講埋咧。 我又講聖經故事啊，我啊好啊，上次冇講到有聖。經故事啊即。係你列王記裏邊有個所羅門嘅智慧，嗯即係我想講咧就話一個 B B 仔好可愛，嗯，但係如果將個 B B 仔喺攔腰切開兩半，咁咪死咗啦。鬼殘忍啊！即係當係咁啊啦啊。咁你死咗個 B B 有冇價值咧？冇意思噶好咯喎，啦，係啊，好好好痛苦一件係啊，事喎。徒令一片傷心嘅啫。係咯，冇嘢。咁啊，所以咧，我覺得咧就話誒所羅門嘅智慧咧就係話 有兩個女人長長話短説啦，因為裡面好複雜嘅，又話瞓覺嗰時砸死咗個仔啊！你睇翻聖經有講。總之就係兩個女人都話呢個仔係我嘅，嚇，我又話誒你我嘅，呢個真係我嘅係死嗰個先係你嘅，呢個生嗰個啊我嘅，生嗰個我嘅係啦，嗯咁唔好同我爭啊啊所羅門王望住呢兩個女人，係啦，咁其實你講啲嘢，你估佢傻咁咩？佢話啊，既然係咁啊，算啦，誒我斬開佢兩半，一人一半啦。咁啊，你知唔知當時有咩反應啊？天啊！ 幾百真真媽咪嗰個就梗係緊啦，喂大佬你斬開我個仔喎，係啦，佢話係啊我寧願唔要啦，個仔俾佢啦，因為你呢個骨肉感情，你唔想冇多條人命啊。但係嗰個假媽咪就話唔緊要啦，我要一半咯咁。所以咧，我就覺得咧，其實呢個係我諗大家唔需要拗噶啦。三百加如果切開佢一百六十、一百六十兩嚿咧，就等於一個死咗個 B B，冇用噶啦。 但係如果三百加聚埋一齊做同一樣嘢咧，就好強嘅。咁即係話，如果個主動叫人哋切開兩邊嘅咧，嗰個唔係真嘅媽媽嚟嘅，啊嗰個假媽咪嚟嘅，係啊，嗰個心腸唔好嘅。咁即係話有三大疑點咧，我諗咧就希望破解胡官呢晒㗎啦其實都嗱，已經希望胡官咧唔好再辯論啦，嗯快啲離開呢個環境。誒，其實佢都冇咩清譽可以留翻㗎啦。 我語重心長，阿胡國興先生，你你為咗唔好再羞辱你自己，你消失啦，嚇細聲啲講啦，係咪先？因為其實冇得講㗎啦，係咪？咁啊係嘅係嘅，呢個咁就同埋我希呢個真係好望難，好難我希望鬥即係嗱，點樣鬥呢你哋如果你哋點樣原則派又道德高地，係啊，你走去投白票，我都好嬲你，但係起碼你可以有你自己嘅解説，都係唔通㗎啦。 嗯如果你投俾胡官咧，即係頭先我講嗰三個疑點咧，你係當佢冇到嘅，嗯。係嘛嗱，？仲有我又想講一樣嘢，其實咧，我覺得三百家咧，即係如果其實就係而家咧，嗱，已經胡官已經俾你 ban 咗啦，咁得翻兩個選擇嘅啫，一係咧就投投白票，一係就投曾一俊華，係就投曾俊華。即係你唔好話俾我聽，你投林鄭係咪先？嗱，但係咧，我覺得咧，你一係就全部投晒白票， 係啦，係咪先？即係啦係以示你嘅憤怒同埋不滿。我而家就係要反台，反你台。我而家就係、就係話俾全世界聽，香港嘅特首選舉有三百二十六票係白票，我睇你點死。嗱咁啊有啲用喎，即係起碼我可以即係宣泄到個個個個立場啊嘛，係咪先？即係我但係呢一查我都方面咧，我要講翻個查我都呢樣歷史嘢喎倫理，嗯我要還翻一個公道。嗯誒、其實誒、 其實你你係工黨執委，你都可以大家分享下。 分享啊！即係誒、呃我嘅理解就係香港嘅民主派，嗯或者香港嘅抗爭者，香港嘅呢啲咁嘅泛民政黨咧，嗯佢、最近嗰十年八年都係不斷咁嘗試用唔同嘅方法抗爭，嗯基本上就係話，嗯當日 第一個就係代根梁家傑先生，嗯就係代表泛民主派。嗯就得到超過一百五十個提名，嗯入咗個小圈子裏邊嗯，係嘛？呢個就我嚟袋根袋根啊袋根第二個呢報態嗯就係有個初選嘅，係就係呢個何俊仁同埋馮檢基有個初選，嗯有何俊仁贏咗。咁何俊仁咧做緊好幾年前袋根做嗰啲嘢，嗯就走去個小圈子裏邊，同嗰只所謂豬狼。 即係嗯其實我覺得唔應該叫人哋豬狼，人哋人嚟嘅，同阿梁振英先生同埋同阿唐唐英英年先生年先生係係三個人去辯論，嗯就玩個小圈仔遊戲。嗱，我哋試咗兩次，嗯我嘅理解就試完兩次之後呢，去到二零一六年中呢，我哋都知道呢，嗯新嘅選委呢就嚟會產生㗎啦。係咁同埋泛民呢，要提名一個人，即係最少有一百五十票呢，嗯係唔難嘅。嗯但係當時好似個共識就唔派人入去喎，係咪呢？ 當時係當時因為試係過兩次啦嘛。係當時我唔記得有冇話派唔派入去，但係當時有一個好明顯嘅共識就係 A、B、C 嘅。係啦呢個呢樣嘢我真係點都記得嘅。所以我只係講一樣嘢，我好尊敬長毛，嗯但我更尊敬真理同埋真相。嗯長毛而家嘅講法就話冇人肯捱義氣，所以佢入去。但係我嘅理解就係當時泛民主派各大政黨都覺得我哋唔好派人入去， 唔係話余若薇肯唔肯入去，梁家傑肯唔肯入去，而係覺得唔好派人入去。喂，或者佢會唔會覺得你要達至 A 誒、A、B、C，你就要有一個人入去先至可以達到 A、B、C 嘅啦。如果你冇一個人入去，點達到 A、B、C 咧？咁佢會唔會係咁樣嘅嘅邏輯咧？所以關於呢方面呢，我諗我哋唔知係咪可以係誒、呃因為我哋想打電話俾一啲選委嘅。 嗯。咁但係有啲呢，就今晚要食飯啦，有啲又唔舒服啦，係有啲啊今晚要教書啦，即係啊係係種種唔同原因係唔係？嘅。唔係我哋又我哋又好急嘅，即係係啦日今日日頭先要揾人哋。咁但係其中一個選委亦都係立法會議員係啦呢，我哋就係阿尹就係急咗啲兆堅呢，嘅佢應承十係點之後會聽我哋電話係嘛嘅。咁我哋好唔聽聽佢有咩好打俾佢呢？打俾佢咯，係啊，打下俾佢咯不。過打下俾佢就問佢嗱，我有三條問題，我寫低先啊。好。誒， 其實呢，我哋喺嗰你個。打咗俾佢先啦，你將嗰三條問題你或者 WhatsApp 俾我，我撳出嚟咪。唔係係咪你問嗰三條咯？我同你一好啊齊問噶嘛。好啊好啊咁啊，我而家打俾佢，我哋就問嗰三條問題，好冇？好啊好啊好好啊好啊。誒就係呢三條啦。係啦。嗯。 应该系呢度嘅咪。或者你要控控个控个咪埋去佢嗰个咪呢度啊点啊？嗯。嗯。可能佢都唔得闲。呀，咁我哋等一，诶系咪啊？喂。喂，Andrew 啊。 哦，佢都唔得閒喎。咁我哋咁有得下次去啦係啦我哋下次先係因為我哋今日好揾兆堅都上過我個台㗎啦。係啦，因為我哋今日揾人都係揾得好急係啊，我哋嘅今日揾得好急嘅。係啦但係我哋嗰三條問題都唔緊要嘅咧，就俾聽眾分享下。係啦係啦聽眾分享下。第一咧就係泛民議員喺投票方向方面，喺產生三百家嘅前後嗰段時間有冇一個共識？嗱，點解我問呢條問題咧？我想解釋下。 我哋當日否決政改廿八比八嘅時候，我哋表現出嗰啲誒廿八個議員啊，或者非非建制議員啊，咪誒好團結，係啊嗰啲飯盒會嗰啲就好有一致行動嘅，好團結嘅，好團結咯，齊輯輯啊！我哋係咯，係啊所以就話咁大件事選特首點樣去處理呢件嘢？嗯，咁其實喺產生三百家前後點樣投票？其實泛民議員即係立法會裏邊係咪應該傾過，同埋應該有共識嘅咧？咁 嗱，呢個我哋估嘅啫。咁所以要問佢。係啦，係到底係咪真有其事？係啦一定要揾一個呢個第一條問題。即係實框框咁樣樣答第二條問題，我哋要問佢哋估唔得咧嘅，問呢班嘅民主派嘅選委同埋呢立法會議員咧。嗯第二條問題就係話， A、B、C 係咪有延續性嘅？嗯，即係原本嘅 A、B、C 咧就 anyone but CY 呢個就三百加嘅共識嚟嘅。嗯係咁但係呢個 C 係咪要包括埋 CY 嘅延續，即係 Carry， Carry Lam 咧係啦咁？ 嗯咁呢個咧就係要佢哋答我哋嘅係啦，到底有冇有冇傾過咧？第三樣嘢咧，就想嗰啲選委咧都要直接坦白講一講佢哋向香港市民講清楚佢投票嘅意向。嗯嗱，今日嗰個節目出咗街㗎啦，嗯所以我希望咧咁高調地，我好尊敬嘅張超雄議員咧、嗯舉例咧，嗯佢話佢堅決唔會支持，佢 誓死啊！佢話誓死誓死誓死唔會支持曾俊華。嗯嗯 O.K. 我明白你呢句嘢嘅意思。嗯但係我想佢同我哋講下，佢究竟投邊個？佢係咪投林鄭？啊係咪投白票？係咪投胡官？啊希望佢同我哋講。嗯嗯同埋咧，而家我將胡官嗰個真面目咧，好坦白、好、嗯客觀咁樣揭露咗出嚟啦。我希望大家對照咗呢樣嘢，嗯就知道應該點樣做。 我我相信大家都應該聽到呢個分析之後，即係對胡官都應該好啦，冇咩懸咁而家咧，念㗎啦，我就覺得。阿尹尹兆堅都忙啊。咁就係啦我哋嗰幾位誒放開佢先啦我哋係啦遲啲先再講啦。係啦係啦。好啦，咁我哋仲有啲乜嘢要傾咧？因為你話而家最近咧誒、即係即係差唔多一入直路咧，就通常咧啲消息就會好亂嘅。係即係啦，咁咧就啲即係市民咧，有時又真係唔知信咩報紙好喎，你知唔知啫？嗱，通常 我哋啲黃絲又都會係信阿蘋果啊咁樣噶嘛，係咪？所以呢樣嘢咧唔信文匯同埋大公咩？我覺得大家要但係而家小心啲但係而家蘋果好似有幾種論調喎，咁我哋點樣樣去去判斷？其實蘋果有好多讀者來稿，嗯咁咧讀者來稿咧又唔可以脱晒關係嘅，嗯即係我純粹個人嘅分析，嗯大家可以唔同意嘅呢嗯嗯嗯啲嗯，但係我都係基於一啲觀察，嗯 即係譬如立場新聞應該都係非建制㗎啦，好明顯係咪先？嗯嗯咁但係立立場新聞裏邊有好多好多讀者來稿咧，嗯即係有八成都係攻擊啊曾俊華嘅。咁、嗯我覺得咧就話，誒、你唔可以賴落讀讀者來稿度，因為其實你登唔登你自己可以決定噶嘛。編輯有權話事嘅，登邊篇？咪咯， 咁所以就話，但係有陣時你鬧曾俊華都唔緊要㗎，邊個唔鬧得香港言論自由？係啊我覺得就話你係咪有啲理據喺背後呢？即係我覺得呢，而家嗰啲評論文章嘅質素呢，好多就問一紮問題就冇結果，有啲純粹臆測又冇嘢冇嘢去 substantiate 佢嗰、個佢嗰個 argument 嘅，嗯即係佢嗰個論證呢後面冇嘢。明白。咁我覺得呢， 誒、你鬧邊個都好，你要講出一啲道理喺背後。嗯嗱，譬如我而家講胡國興呢一位先生呢，嗯我唔係有私怨，又唔係對佢有咩不滿，係我覺得佢生得幾靚仔添，又好可愛，係咪係啊，先？圓碌碌咁樣樣啊圓碌碌好得意嘅我覺得嘅。誒但係我而家係就住嗰個 point 嚟講嘅，嗯係咪先？ 咁所以如果你攻擊林鄭月娥又好，攻擊曾俊華又好，攻擊任何一個人都好，有個 point 你有個啊 point 喺背後。嗯嗯咁所以我哋要小心。但係講到蘋果呢樣嘢，我想講一樣嘢，誒、大家要小心嘅。點樣樣小心法咧？誒嗱、我唔係話湯家華係一個好人定壞人，嗯，但係湯家華而家呢個政治光譜已經即係偏離咗以前。即係越嚟越藍藍地、藍藍係啦，地咁樣嘅佢係呢呢個民主思大家都好路，明白民主㗎啦思路咧係中意林鄭月娥。 你唔好話佢好定唔好啊，即係各人各有志啦，係咪先？係啦係啦，大家政治光譜唔同啫，咁所以係啦誒，佢對於胡官嗰個講法咧，嗯就同我哋有啲分歧嘅。咁誒，我睇到明報嗰度咧，嗯阿湯家華就講過一句嘢，佢話咧，如果胡官入咗去選，到最後又得好少票或者冇票咧，咁好難堪嘅喎。胡官都係一個正直嘅人。 黐線啦！哎呀，so sorry，我真係粗魯咗少少。唔係，即係因為我真係覺得好唔抵。如果你話胡官咁正直，咁就即係冇咩票就好唔抵的話，好難堪嗱老老實實啦，我而家咧就戥阿長毛阿毛哥唔抵啦。毛哥唔正直咩？正直過胡毛哥唔係官一定好人咩？，係咪好人先？過胡官一定。毛哥啊，七十九日啊，同我哋響雨傘廣場啊，係咁樣抗爭啊！佢唔通係一個壞人咩？我永遠記得佢跪喺度係咪先，而家毛哥。 入唔到去根本。連入都入唔到，咁如果你話阿胡官咁樣樣，要少票就唔即係應酬抵，翻幾票俾佢，又唔好太少。咁你點解唔將啲票應一應酬阿毛哥啊？咁啊毛哥咪仲入咪咯都入唔到個門檻，咪仲仲。但係我想講一樣嘢，仲都唔係講阿仲抵湯家華嘅。係即係湯家華呢幾個嘢咧，我理解，因為佢今日嘅政治立場，佢應該講呢啲嘢，哦啱唔啱先？但係咧，有啲人張冠李戴，將佢加咗張文光嗰度， 呢、個就係我覺得奇怪嘅地方。點加法？ 即係佢佢將嗯湯家華講呢啲嘢當係張文光講嘅。係點解我覺得奇怪呢？嗯因為其實教協同埋民主黨呢，我個人俾佢一百分嘅，因為佢哋冇話哎呀戴頭盔啦，又支持呢、個又支持嗰、個嗱。By the way，我嗰日見到余若薇，我當我當面同佢講我話你咁樣唔啱嘅喎，係咪啊？你一定係唔啱嘅，你有乜理由呢個俾啲嗰個俾啲嘅啫？有乜理由？我話你對長毛你又咁鬼誒 咁鬼霸道。態度又強硬喎。係嘛？你又放同一個邏輯，你又放咗個胡官入嚟，你根本唔啱嘅。你胡官根本就長毛二點零啫嘛，你做咩要對長毛就咁咁刻薄？係啊對胡官就咁手我真係鬆啊！對住余若薇咁講嘅。即係我覺得佢係咁但係而家唔緊要啦嗱，。你應該咁樣。但係我就話咧咁樣對胡官。公民黨而家都就撥亂反正啦，去翻個正路啦，係即係跟住郭榮鏗。我今日又見到阿阿傑哥話喺中環， 咁我話傑哥，我撐啊郭郭榮鏗，郭榮鏗講嘅嘢就改根啊係啊改根。咁啊，傑哥就好開心啦！我話我你公民黨我支持你，因為你而家講嘅嘢啱，我冇話佢以前講嘅嘢錯，費事對佢難堪啦，係咪先？係過咗去嗰啲係咯，線啦，係咁啊，我想講一樣嘢就話有錯錯嘅嘢教協同埋民主黨嗯喺呢一件事上邊係冇戴過頭盔，嗯一路都係 all in 薯片嘅。點解張文光會突然間講句咁嘢呢？我哋爭之鬧咗佢，然後再發覺呢，就喺蘋果嗰段嘢呢，就將湯家華講嘅嘢擠咗落去湯即係張文光把口度，你明唔明我講咩？會唔會係阿張文光睇咗蘋果報 之後，然後就影響咗佢自己嘅判斷，啊我就唔知啊就發表咗一個咁樣但係嘅理論咧？教協啲人話俾我聽，張文光冇講過呢句嘢。哦即係我意思就話嗱，而家我唔係知道事實嘅全部，嗯但係我想提出一個意見，嗯大家唔好因為蘋果或者任何一張報紙嗯係親黃絲帶，係反建制，係、嗯支持民主派，就唔批判咁樣將裏邊嘅消息同埋評論嗯全部啃晒，唔好 邊一張報紙都唔好亂咁食。你係啊食之前睇下嗰嚿係乜嘢嚟？盡信書就不如無書，啱唔啱啊？嗯唔好盡信任何一張報紙。所以我自己覺得係咧，有啲人鬧啊黎智英係唔啱嘅。嗯佢話黎智英干擾咗編輯，黎智英冇喎，咪照登你嗰班人嗰啲文。不過黎智英就話：我自己啲編輯我都唔信啊！做人要有懷疑㗎， 係咪？我覺得黎智英覺得啱喎。啊，呢單呢單嘢我覺得佢講得啱。有啲批判性思即係你唔好話，因為蘋果咧係我哋同聲同氣，你就乜嘢都吞晒，你要睇清楚。咁係啊係啊，真係唔可能嗰啲嘢係錯嘅。啊，係啊， 即係咪有誒泛民咁？泛民就做乜都啱咁，咁又又我講啲啱嘅舊嘢啊咁即係做咗六四嘅時候啊係即係唔北京立立亂啊！係要嗰陣時自己去知識分子嘅良心嘅報紙啊，明報嘛，佢話李鵬中槍嘛，嗯你唔好信啊，因為嗰個記者可能係 係冇經過個個審核同判斷，就將嗰樣嘢擺咗上報紙度，即係有好多嘢佢未必係有心嘅。總之，我覺得大家要批判要小心，唔好亂咁信嘢，嗯。係咪？以邏輯佢推一推你，睇下係咪係啦啱。即係如果係好唔唔唔好未層層就鬧人就唔好信啊！真係因為其實喺呢件事裏邊咧，我覺得咧就話佢做咗一個街模，即係民主黨、嗯教協，佢冇戴過頭盔， 嗯一件還一件，佢依然做錯嘢，我哋鬧佢，係咪？咁所以我又講啦，網上好多人話我哋啊嘛，佢話你而家撐下曾志華，你第日唔好後悔喎、係啊，你唔好後悔啊！我都我都唔會後悔嘅。你講你講嗱，我當日撐朱凱迪，我有冇後悔啊？不過我而家日日批評佢，點啊？呢個就係民主精神咯。因為而家朱凱迪而家都唔知做乜，係咪啊？佢話要誒瞓晒搏晒命誒擺街站誒、 呃搞呢個公民提名，你嘥咗咁多人力物力做啲乜出嚟咧？分裂晒你啲支持者，係咪先？係咪啊？呢件嘢我認為你係錯㗎，唔俾我講嘢唔通。咁但係我有冇後悔？我冇啊，因為朱凱迪喺橫州之前做得好啊嘛，佢令到官真雙黑暴露出嚟啊嘛，係佢令到你摸底嗰啲醜惡嘅嘢暴露喺度啊嘛，咁啊令到張炳良都手震啊嘛。咁朱凱迪咪做啱咯？你啱我咪讚你，唔啱咪鬧你咯。我點會後悔啫？我，因為我而家今日撐下薯片， 我唔係薯粉嚟嘅喎，我唔係張國榮嗰啲 fans 喎，即係張國榮放個屁都香嘅喎。你如果曾俊華就係做得唔好嘅，我一樣鬧到你狗血淋頭，啱唔啱先？啱，一樣出嚟遊行。所以我抗議佢驚咩啫？係嘛係？呢啲人真係唔知咩叫民主，係咪？永遠都係好似喺度奴才或者奴隸嘅心理。咁你呢啲人嘅就係 我都唔想講啦。 咁樣嘅人咪即係中古時代嗰啲小龍 DNA 冇用㗎，咁樣嘅心態個時代嘅小龍 DNA。係嘛？嗰個即係即係對住啲政治人物咧，佢高高在上，你即係就誠惶誠恐。我從來都唔驚嗰啲人㗎，係咪先？咁所以咪就係啊！而家你你就有兩種講法，你到底係政治領袖去跟民意啊，定係阿民阿民眾去跟啊政治領袖咧？即係而家好好明顯嘅啦！而家我哋今日都分析過啦，係 其實而家我哋發覺大部分嘅黃絲咧，其實都係誒即係寧願揀係薯片嘅。所以有一樣嘢咧，大家係啦唔可以忽略嘅，即係香港七百幾萬人嘅光譜裏邊，如果唔計個政治光譜，即係全部拉勻咧，嗯薯片嘅 popularity 係高嘅。係啊係啊。但係如果淨日睇啲黃絲咧，佢更高。係。所以就話，如果你民主派嘅政治領袖忽略咗呢件現實咧，你就自己 揾刀插自己。我話俾你聽。咁所以係啊，即係即係到底係要民意跟領袖，定係阿領袖跟民意咧？即係呢一呢一套講法咧，真係大家又係要拗一餐先拗得個係啊個個個標準，即係個準我諗佢則出嚟啊！跟跟一個大道理，嗯個大道理就係話，其實我哋唔需要嗰個人年年考第一，嗯，佢識唔識買廁紙都唔係關鍵。我要佢維護翻我哋認識嗰種香港嘅制度同價值，嗯 同埋、要佢簡簡單單、清清楚楚咁樣撐香港。嗯譬如話香港足球，我好卑微嘅啫。香港足球隊走嚟比賽嘅時候，你唔好話誒，我好支持香港足球隊打一場好嘅比賽。唔好講呢咁嘢，好模棱兩可咯你直情去咁樣睇嗰場波。係啊，總之香港就要撐，香港就要愛，香港嘅價值就要捍衛。一國兩制之下嘅兩制 就要堅持。咁先至有資格做香港嘅領導人噶嘛？最低要求呢個係你都唔愛香港，唔撐香港，咁點做領導人啫？如果即係林鄭月娥係可以講出嚟，面不紅心不跳，嗯佢話七百三十萬人就係我哋嘅老闆。如果佢識講呢句説話，講完之後係好誠懇嘅，我都有啲存疑，但係佢唔敢講呢句説話。同埋佢唔識講，我覺得呢個女人係有少少有少少蠢嘅。喂， 佢話去去西環係理所當然㗎，佢話呢。連白色恐怖佢都唔知咩嚟嘅，可能真係以為白色恐怖就係一塊白色嘅有個孔嘅布，一塊一塊布咁樣。 哇！佢係你咁都錯得？錯解白色恐怖㗎佢，你唔你冇聽嗰個咩咩？因為白布裏邊有個窿，咁係啦，就叫白色恐怖啦，啊你明唔明好嘢啊？喎我早知應該攞攞個道具上嚟。哇！你講講到咁爛，我哋要收檔㗎咯喎，差唔多。我點知啊？啊！即係佢係錯解白色恐怖呢樣嘢啊嘛，真係即係呢其實我哋個女人係仲有啲嘢要講嘅嗱，我哋咧關於我要真普選，俾阿曾俊華窒翻佢噶嘛。係啊但係關於我要即係真普選同埋誒， 即係呢個我要真普選同埋誒，我要曾俊華有冇矛盾？我要爭取埋有矛盾呢單嘢係啦咧。，即係呢單嘢真係要講講啦，真係。咁但係其實今日可以夠唔夠時做一個間講？做一個引子先啦，係啊因為而家剩翻幾分鐘。係啦係，其實今日要講嘅，不過驚唔夠時間。就係咧，嗯都係換人同換制度呢個問題。嗯，我哋要真普選，係啦，即係呢個有好多人就話，呢個都係唔係真普選，呢個小圈子，嗯 你咁緊張做咩咧？咁咁但係喂，大佬唔緊張，你出嚟嗰個結果係會直接影響我哋未來嗰五年，甚至係十年嘅喎。不過我想講一樣你唔嘢，你唔緊張佢，但係佢影響你啊嘛。我有啲嘢同大家分享下，嗯就係話咧，其實呢個唐英年咧，如果我哋可以即係即係時光可以倒流咧，佢做特首咧係好過梁振英嘅。但係唐英年好過梁振英幾多咧？ 又唔係話真係好多好多。嗯嗯同埋佢個本質，我睇唔到有好大嘅分別。嗯咁至於你話董建華同埋楊鐵良係咪好唔同呢？其實我都唔知。嗯但係我而家想講一樣嘢就話，雖然兩個都係政府嘅官員，兩個都係有三十幾年嘅服務香港嘅歷史，嗯做嘢嘅作風態度同埋佢嗰啲信念，嗯，林鄭月娥 同埋曾俊華真係好唔同。咁係 feel 到嘅呢啲嘢。咁即係所以今次夾硬話冇冇唔同咧，我覺得係係因為夾硬。今次我哋無論真假選舉都好啦。我覺得係有我哋啲夾硬如果能咯。夠影響到嗰個結果咧，我哋要盡力而為。嗱，要影響到就一定要捆綁，一定要團結。所以我係啦啱啱我啱啱講咗一半啊，我其實我都驚俾啲聽聽眾鬧，因為我啱啱嗰半我就係話啦， 捆綁一 係就投晒白票咁樣，咁可能嗰啲反對白票嗰啲人咧，即係鬧緊我啦，你明唔明？唔係，但係你都有個交代我意思啊。係話咧，即係我唔係話一定，即係我唔係話要鼓吹投白票，我而係話咧，我想重講嗰個重點就係話咧。即係起碼嗰個小朋友唔會斬開兩碌。你無論做乜嘢決定都好，一定要捆綁，因為你已經票無多啦，你得三百靚，你即係揸住三仔底，你仲要分散的話呢，就等於咦，你成日去澳門喎？ 嗰啲咩廿一點咧咁樣分分啊嘛。唔係嘅，其實我唔賭嘅，不過我係咁講，我睇賭片多，我喂，你你中意睇。你誒基督徒唔好賭錢喎。我唔賭嘅，我唔賭，係啊我係咁講啊，就因為係我講笑啫係啊嚇唔係我，誒我兜兜兜咗去邊度？兜咗去大唔係就係海。話誒，即係話一定要，你一定要仲你集中三仔底仲要分兩隻先至有力量，係啦。 你兩隻煙就分兩輪兩兩兩門啫，係咪先？因為每隻攞個公仔，咁你兩個廿一點啦嘛。喂，兩隻三仔仲要分，傻嘅咧都。係啦，即係話咧係咪，嗰我係咪啊想強調就係話你你已經票無多啦，一定要捆綁先至可以顯示嗰個力量。你如果話大家傾掂數話，誒、我哋大家誒、呃投白票，即係假設啦嚇，假設我哋三百二十六票白票，我哋由得佢哋。 我唔理你另外嗰三個邊個都好啦，邊個都過唔到六零一，我哋就搞到佢流選嗱。即係如果可以做到咁嘅話，都係一種一種抗議嚟嘅，真係一種力量嘅宣示嚟嘅。不過佢哋但問題如果你分散咗咧，你就乜都做唔到。嗱，即係我都係係咪先用翻所羅門嘅智慧，係啦，就係話咧，如果嗰個 B B 仔係一個整體冇割裂到咧，佢有生命嘅。 如果將個 B B 仔斬開兩嚿咧，就死咗㗎啦，冇用㗎啦。係啦，即係如果你三百加，即係其實其實唔止三百二十七或者三百二十六嘅，再加埋有十幾票都係非建制，但係唔喺嗰度裏邊。即係總之唔好理啦，三百零唔好理啦係啦三百三十幾啦。 呢一紮如果能夠一致行動咧，係啦佢就係有生命嘅。係啦，我係想強調要一致行動啫，我唔係話鼓吹白票或者係鼓吹投其票一個。實你有我冇咁樣講三個，你過係啦到而家都有三個選擇㗎。但係如果你聽完我頭先嗰番説話，你又冇得駁斥，你都認為要捆綁投胡官嘅咧，我就覺得好得人驚咯，係或者咪？捆綁投林鄭咯，係啊誒，我現林鄭，都佢吧都好得人驚，但係起碼嗰個 B B 仔都係有生命啊，都冇切割到啊。 所以胡官講嗰個一百六十比呢個一百六十比嗰個咧，係係匪夷所思嘅。咁於是咧，其實喺我哋而家個分析嗰、個嗰、個框架裏邊咧，其實得兩個揀，一係白票，一係曾俊華。咁咧，咁咪係啦其實我哋覺得咧就係話，我哋估唔到嘅。估唔到誒，嗯，我嘅定嗱，肯我嘅講啊係啦 speculation，嗯嗱呢個純粹 speculation，嗱我冇證據嘅，嗯但係我睇嗰啲風向同埋我嘅經驗咧， 嗯我嘅覺得對方係夜行人吹口哨，佢講到有八百票，其實佢冇。我都覺得佢冇，因為好簡單嘅啫，有個表象可以説明問題。如果佢有八百票啊，使鬼做得咁核突啊！阿阿阿黃光雅又落嚟講幾句，阿邊個又落嚟講幾句咁咩？佢而家呢你諗下，以前以前 梁振英選嗰陣都冇邊一個落嚟講幾句㗎，完全冇，佢係啊嗰陣時咧係去到最尾個禮拜，劉延好明顯㗎嘛東喺深圳講，然後一撥撥晒啲人過去嗰邊。係啊，係之前係冇人喺度喺度吹下風啊，同埋咩所以而家好明顯咧，就話其實話咩佢影相，又話咩佢咪好指穩陣模咁嘅嘢，嗯所以咧，佢習近平唔可以表態，其實啲人唔明嘅。嗯張德江喺一個即係私下嘅環境裏邊， 話俾人聽要投林鄭。嗯但係到開兩會嘅時候，公然咧唔講得，啲人就話：咦，咁你嗰啲咪流料咯？又睇咗啲成報啊，睇咗啲法輪功啊，然後上晒腦啦。唔係咁樣嘅，因為佢哋都要落台噶嘛。如果唔係有十十足把握，佢落唔到台噶嘛。嗯所以佢喺私人嘅環境裏邊 去恐嚇啊，去威逼利誘啊，諸如此類咧。係係又話佢影相，又話指模啊，唔使又傾向於講到好恐怖逼你投林鄭。係但係公開咧，佢又唔可以咁講。嗯，咁所以咧呢樣嘢咧，我認為對方係有一個弱勢。唔係好好奇怪啊！阿哥頓有一樣嘢，呢呢一你啱啱分析得好，但係好似有啲人咧係睇唔到嘅，有啲人咧就成日覺得咧，誒、啊薯片同林鄭咧就冇咩唔同，不過咧佢好睇到阿、 習近平同阿張德江好唔同嘅喎。啊係啊，我喺面書寫喎。係啊，我我都有嗰啲人話咁嘅感覺。習近平到張江係好唔同喎，我其實覺得冇分別。嗱，咁習近平到張德江佢嘅性格同埋佢出身梗係唔同啦，嗯但係佢對香港嘅態度係一樣，我認為，因為喺嗰個黨國體制之下呢，佢哋認為香港可以搓圓撳扁，可以任意去踐踏，嗯去任意掠奪香港嘅資源。 佢哋從來即係喺佢哋嘅 DNA 裏邊嗯係冇香港嗰啲核心價值。即係嗰啲普世價值啊、嗯法治觀念啊，佢冇噶嘛！你諗下佢點樣成長嘅啫？佢喺嗰啲赤裸裸嘅中共權鬥裏邊成長，上山下鄉嘅知青，佢點會識得啲咁嘢啊？張德江喺北韓讀大學，啊，習近平喺嗰啲文革時候落咗去嗰啲人民公社度插秧，佢識鬼你啲嘢普世價值咩？係咪先？咁係阿阿哥頓啊， 即係咩嘢都有有原因嘅。咁點解你咁樣分析之下，點解依然有人會有呢一個錯覺呢？你你知唔知點解啊？我覺得佢睇得太多《成報》同埋《法輪功》啲《大紀元時報》嗰啲咯，但係嗰啲嘢咧，我覺得有一樣嘢其實好容易一句 K.O. 佢嘅啫。你 K 你 K 一 K 咧？嗱，你呢個《大紀元時報》、看中國、嗯誒新唐人電視同埋誒呢個《成報》、看江説咧，嗯 佢哋有一個特色嘅，係一樣嘅，嗯就係話咧，毛澤東時代嘅鬧晒，鄧小平都鬧，江澤民更加大鬧。係江張德江咧現任嗱呢個最吊詭嘅現任嘅人大委員長，嗯佢、可以公然叫做國妖即係某一個某一個啊嗯。嚇，但係有一個人咧係永遠都唔鬧，嗰、個叫習近平。嗱，你上次都分析過啦。嗱，我我我我想話，你咪好奇怪我知嗱，事實上咧， 事實上咧，阿習近平同埋阿張德江咧，喺某啲位嘅表現咧，係真係兩個樣嘅，即係事實上真係好咁嘅。例如阿張德江佢真係打晒開口牌去去幫林鄭噶嘛，即係咩咁係啊？啊但係習近平真係冇打呢個開開口牌噶嘛。嗱，我話俾你聽點點 點解？我姑且即係你估下點解啊？我我講俾你聽，你問我得㗎，呢啲我強項，我最叻㗎啦。即係你嗱我話俾聽喺中南海出嚟嘅。唔係，呢啲係師奶智慧嚟嘅，根本咧嗱，我話俾你聽，而家睇聽緊我哋呢個台嘅所有嘅家長、所有嘅阿媽咧，都明白點解嘅。喺屋企教仔，永遠咧即係一個要兩黑面家長，一個白面係啦，阿爸爸咧就做黑面，阿媽就做白面，即係。 家長教仔一定係要咁嘅，你明唔明？阿媽就最清楚，即係師奶好清楚啲師奶智慧嘅。問我啦，你問我啦。其實我覺得就係、張德江同習近平一個唱黑面，一個唱白面，本質是一樣的，立場也是一樣的。其實我覺得呢啲講完係好簡單嘅，即係係辦公室政治都會咁㗎。係啦。但係其實通常嗰個黑面咧就係、白面嗰個隻馬嚟嘅，即係譬如話誒、我記得我哋以前叫嗰啲人叫做 henchman 嘅，嗯即係譬如話誒、 我咧就係成日要扮親民嘅，係啦我係公司嘅主席嚟嘅。係啦。咁但係咧，我而家咧就要炒咗誒百分之二十嘅人。啊，人事部經理做醜人咯咩事啫？咁咪叫人哋部經要揾係啊個揾個揾個斧頭去劈佢哋咯。係啊。咁劈完之後，我咧就貓哭老師，哎呀，我真係唔想你走啊，但係佢哋佢哋要你走啊咁啊。係啊，因為你你服務咗公司咁多年，其實我點捨得你啊？咪咯實際上咧，嗯，就係啊。即係張德江咧好明白嘅呢就啲嘢話嗱，即俾你聽係我覺得咧，即係嗰啲， 同埋咧，我覺得法輪功嗯嗰扎嘢，同埋成報漢江説咧，嗱，我話俾你聽，我仲有個解讀㗎，有人有人泄漏咗天機啊！你知唔知漢江説點解？嗱，我話俾各位觀眾知啊，第一次有人喺網台講咩叫做漢江説啊，咪個筆名嚟嘅咩？有得解嘅。係啊，漢江死，睇住江澤民死。哦點解咧？法輪功呢班人咧，佢其實對共產黨冇仇怨，佢最憎江澤民， 因為佢哋啊李鴻柱教主咧就俾江澤民迫害嘅，佢認為。嗯。所以你睇翻法輪功呢幾年嘅報導咧，成日都話要公審江澤民，話聽日就會拉佢嘅，日日都話聽日拉佢嘅。所以其實法輪功同埋成報根本係同一嚿嘢嚟嘅。嚇、你唔好理嗰個叫做谷卓行點樣俾人通緝，唔好理嗰啲嘢。嗯。所以漢江説就即係漢江死，嗰、個筆名就話俾你聽咧，佢哋好仇恨江澤民。 不過佢哋咧就受咗阿習大大好多好處，所以中共所有人都鬧得，係唯獨習大大咧要跪喺度拜嘅。即係即係其實。咁如果你咁都信嘅，你真係有問題。以前宋朝嗰陣時啊，阿宋咩宗啊，我唔記得同秦檜咧。係啊，宋高宗啊。宋高宗係嘛？我成日 調亂嘅，唔知宋徽其實宗、宋咩宗。其實宋高宗同秦檜一個執係啦行宋高宗嘅意思，即係係啦嗰個泥馬道康王嗰個康王。係啦如果岳飛直搗黃龍，將徽欽二宗請翻翻嚟，嗯嗰個皇帝都冇得坐，皇位都冇得做，啱唔啱先？所以一定要殺咗岳飛。 但係如果皇帝自己去殺岳飛嘅話，佢咪孭呢個罪名咯？係啦梗係揾個醜人做啦嘛。所以秦檜就背負呢個萬世罵名啦，你明唔明啊冇錯啦？。咁但如果係連呢啲常識同埋歷史都唔知，你就走去做意見領袖、時事評論員，就寫文章。 但係宋高宗就必然係坐喺嗰個皇位嗰度，即係即係受萬民擁戴，係咪先？係啊阿阿岳飛咧就撲心撲命都要撲翻去，你死咗啊，都唔知道係係啊，即係邊個殺殺十佢啊十！幾面金牌都撲翻去，效忠邊個啫？佢就係效忠阿高宗啫嘛，係咪先？其實以前我喺有台炎黃解毒片我都講過㗎，許世友啊、陳毅啊，呢啲咁嘅人到死啊都唔知道害佢嗰個毛澤東，因為毛澤東就做咗白面，佢就揾嗰啲文革派嚟整佢哋， 係咪所以我先？咪話咯所以你話張德江同阿習近平喺度鬥緊，其實真係唔係咁樣咯。我所以咪話啦，呢啲係其實師奶師奶都明嘅智慧嚟嘅。一個家庭管教細蚊仔，一個唱白面，一個唱黑面，呢啲我哋成日耍㗎啦。呢不過最啲手段最關鍵嘅嘢咧就係話，佢而家數嚟數去，嗯到而家呢一日都唔夠六零一。唔夠嘅而咧唔夠嘅，我哋做咗好多功夫，大家市民嘅努力， 咁我哋將嗰個反對陣營裏邊嘅整合啊、嗰啲共識啊，一路咁磨合緊。咁譬如話我哋誒、呃本來又有個話好笑啊，佢話揾阿胡官去幫啊薯片，因為薯片口才唔好。係嘛係啊但係胡官啲口才，我覺得真係不知所謂喎。但係薯片啲口才幾好喎，我又反而覺得係咪先？唔好理啦。咁但係你見到佢哋今日又有個辯論啦，你嗰啲嗰啲辯論咧， 佢根本都唔係幫緊佢嘅，係咪先？喺後邊插佢嘅。唔係，其實呢啲嘢你冇得幫嘅。你講講真啦，你幫乜鬼啫你你小三個人學雞打交就話兩個會打贏一個啫，但係而家落去競選係大家爭票啊嘛，多個人嗱難聽啲講句，多個香爐多係嘛謝嚇。係嘛？哇！你話人哋係鬼，唔好亂咁話人我冇鬼講啊，啊！多個香爐啫嗱，真係自己特解唔好話人哋鬼， 即係咧，即係我意思即係話，去到而家呢一步咧，我哋呢邊夠明朗，所以大家唔好太過悲觀。即係話，我哋可以做嘅嘢就係跟住李柱銘、郭榮鏗佢哋呢啲智慧，大家去揾呢個共識，嗯就係話咧，頭先阿天牛講過啦。嗯。我哋一定要捆綁一致行動。係啊當然你點都可以一致一致投林鄭，不過冇可能啦。咁你一致投白票咧，好似 又唔係好 make sense 啦。係啦咁而家我哋睇過，我哋下一集可以再講曾俊華究竟嗰個治港理念究竟係點樣去分析咧？係咪盲目咁撐佢咧？係咪、嗯即係我哋我哋今日唔夠時間講呢樣嘢係啊，但係我覺得咧就話人民冇無緣無故嘅愛嘅，即係係嗰啲民主派嘅光譜裏邊嘅市民係特別中意曾俊華咧。我認為簡單啲講咧，佢係做咗好簡單嘢，同埋我下次一定要講講咧，就係呢個 大局嘅問題。冇錯啦。嗯，即係要顧全大局。咁所以咧，我覺得咧，呢、個三百家捆綁同埋不投白票咧，呢樣嘢咧應該有啲眉目㗎啦。嗯咁啊，今日我哋本來想知道， 即係最難搞嘅社福界究竟會點做？社福界就咁但係希望呢幾係啦，我日你哋都好哋繼續努力。問，係啊，我哋好問。所以而家呢其實真係幾個鐘頭之前，我有信心未揾到。香港市民嘅要攻陷嘅另一個堡壘咧，誒，就係社福界。如果社福界嗱，好似誒、呃譬如話黃任康啦、黎廣德啦，甚至胡嘉怡啦，佢哋嘅言論咧，越嚟越 即係比較上係同嗰個主流接近。嗯，我哋唔係針對一個人，我哋係想香港人團結。OK，係啊咁所以如果唔係針對三百家一齊為咗大局行咗去呢一邊，而我哋最難攻陷嗰個堡壘，唔係要攻陷嗰啲人，係嗰個堡壘。希望佢哋係去咗啲膠化嘅嘢。嗯咁、我哋而家今日就聯絡唔到張超雄啦，係希望佢快啲好翻啦。係咁我哋要去同我哋分享下佢因為嗰幾種原因， 就係誓死不支持曾俊華嘅。大家睇下係咪有一個有個點嘅理解？係啦，同埋都希望咧，就係誒，即係各位聽眾咧，就係都利用你自己嘅影響力去同你身邊嘅人講，係即係話盡量去去影響人，影響人，影響你哋識得嘅選委，即係話俾一個信息佢哋，就係話一定要團結，一定要捆綁，係啊，同埋你唔好成日話自己冇然之票啊！後先至有力量。你唔好話自一己冇票分散咗。之後，真係冇。 嗱，你諗我又想下講冇鬼用，冇鬼用。你諗下教協，我又想講冇教協係好堅定地對抗呢個天朝幾十年，由司徒華到而家。嗯佢哋有好大嘅 即係嗰個基層同埋團隊咁多教師，嗯所以佢表現出嚟咧係好有智慧嘅，同埋佢係好貼地嘅。咁我覺得 當然佢亦都做過啲錯啦，係咪？嗯但係民主黨係一個大黨，民主黨嘅大黨咧，其實我今日唔仔細分析啦。佢有兩個 DNA 嘅，一個就係港同盟，一個就係匯點。嗯咁、我比較清楚佢過嘅歷史，嗯但係港同盟嘅堅定同埋創黨，我哋都講咗李柱銘。係啊係啊係佢哋講嘅嘢好清楚嘅，係啊冇咩神秘，冇乜嘢不可解釋嘅。 嗯咁所以而家就話我哋年青一代嘅接棒嘅，好似郭榮鏗咁樣，嗯嗯佢講嘅嘢掟地有聲，好簡單啫。高民望高勝算係咪係啊啊？咁同埋我覺得嗰個人應該我哋可以信賴嘅。咁即係話而家其實公民黨啦、民主黨啦、教協啦，佢哋漸漸漸漸漸嗰個團結個匯聚力喺度啦。係啊，即係最近啊啊李柱銘都講咗有篇言論嘅，佢係啊佢都話，即係嗱李柱銘我哋知道佢肯定唔係薯粉嘅啦嘛，咁佢都佢佢都話係話， 因為而家呢個形勢咧就係西環。北京不斷咁喺度吹吹風，哀言林鄭。咁你面對咁嘅形勢，你唔去，你唔團結，你冇你唔路行。團結，你根本係唔冇路所以行㗎我就話咧冇力量啊！我哋下一個係啦最頭痛嘅嘢，我有相信我哋大家一齊去誒、嗯去同心協力、嗯就可以解決，就係、社福界嘅混亂同埋分裂。我哋如果連呢樣嘢都做埋呢，我哋三百雞係義無反顧、 無畏無懼㗎啦。如果係咁樣嘅話呢，嗯我認為奇蹟係屬於香港人。大家共同努力去啊創造。就算就算失敗咗，我哋都盡咗力，係咪？嗯。咁啊係，你失敗咗盡，如果失敗咗，我哋盡咗力，而之後失敗嘅話，我哋仲可以聚到嗰股氣喺度啊嘛，你明唔明啊？嗯如果你真係都未打就潰不成軍，各自為政， 分散晒咁樣樣。我分享過一段片，嗱我唔係薯粉嚟嘅有咩用呢係咪先，但係因為誒、呃曾俊華講嗰啲嘢咧係好感動我哋嘅，就係佢講緊一場波，嗯就係香港足球代表隊係對呢個卡塔爾。嗯其實香港輸咗波嘅，但係香港係好短時間追翻兩球，係緊輸三比二。嗯咁樣你嗰個文氣冇消失到啊嘛，係啊嗰啲人仲硬淨啊嘛。係啊但係如果你自己三百家散晒，將個 B B 仔切開兩邊， 咁你輸贏，你輸未打都輸咗啦，係咪係啊，先總之一分票就輸緊。好啦，我諗呢個就係好堅定票未嘅信息。必贏，不過分票一定輸。所以去到呢個位呢，我哋誒撐埋佢，撐到廿六號，我哋奇蹟係屬於香港人。 係啦，咁仲有咧就係誒我啲民誒即係啲市民咧都有啲活動喎，好似星期日咧就係、下晝三點至五點咧，連農場咧有班人咧都係去誒反林鄭嗰班人咧都係繼續喺嗰度嘅。但係有啲反林鄭就話乜都反嘅喎，三個都係爛橙都喺度嘅喎，都唔緊要啦，我哋團結啊嘛，嗬係啊，團結九啊九啊嘛。我又唔會好似黎晶咁樣係人都話鬼嘅。 係啊，我又唔會驚人騎劫嘅，騎咩劫啫？係啊最好最好啊，民建聯揸埋支旗嚟騎劫添。嗱，你係插支紅絲旗喺度，嗰個係插支民建聯。如果個個都反林鄭，我冇所謂㗎，係咪先？香港自由㗎嘛，龍獅旗係以前嘅歷史嚟㗎嘛，唔可以擺咁樣嗬。可以係啊。不過我就唔會搞呢啲嘢，係咪？係啊係啊我我係尊重同埋捍衛你個權利嗯。啊！但係我覺得呢，我哋香港人走埋一齊呢， 係唔係想搞啲咩事？因為我同個警民關係嗰兩位係啊都傾得好開心，就話呢，誒、其實佢都覺得我哋做嘅嘢，即係佢都好讚賞我哋做嘅嘢啊！嗯我覺得呢，其實呢個就係香港嘅出路，就係話我哋將來。即係呢幾句嘢可能有啲人唔中意聽就話，你而家成日講黑警黑警，如果將來香港出現咗個和諧，香港嘅警察喺新嘅團隊、新嘅管理，譬如好似 翻翻去李李明奎嗰個時代嘅，咁佢、就唔係黑警嚟㗎啦。係咪？係啊一個地方唔可以冇警察嘅，不過啲警察呢，唔可以對住幾萬人講粗口、開會員大會，嗰啲風氣就唔啱咪就係啦，其實嘅就係翻翻到應該是其是非其非。冇錯當佢唔好嘅時候，我哋一定要話佢唔好噶嘛。即係比如你話六七十年代嗰啲警察收係啊黑錢嘅，收黑錢咁我咪真係佢咪就係黑警咯。咁但係到到你話係李明奎啊等警察譚慧珠有冇收到啊？好似都嗰啲咩咩 的士牌啊？譚慧珠，唔係唔係你一講嗱譚慧珠唔我就諗起的士唔係的士牌，啊即咩啊係最近咪幾百萬、七百七十幾萬嗰啲咩啊咩啊啊啊嗰啲咩咩向左向右嗰啲老豆咧，佢好似話向左向家嗰啲佢唔敢收啦。係咯，係啊即係我覺得咧，而家香港有啲嘢都係去唔到嘅，係啦咁所以就話我哋團結一致嗯，奇蹟係屬於香港人嘅，我哋一定唔可以放棄。下個禮拜二。誒，同埋咧就星期日咧，我哋嗰度咧 即係其實我諗我哋可以匯聚埋一齊嘅，就係、我哋喺遮打花園咧，我哋都係三點鐘嘅聚會，都係同佢哋連儂牆係同一個目的嘅。係但係我諗到時大家點樣走位咧？因為我上個禮拜都有去連儂牆嗰度嚇，咁、我意思就話誒、師母好擔心人少，唔緊要嘅。唔緊要嘅有幾多人都係有一種姿態嚟嘅。係啊係啊最緊最緊要我哋有心， 係咪？係啦。我哋係好清晰咁樣去支持香港、撐香港。係啦好，下個禮拜二同樣時間九點鐘，九點鐘約實你，約實你啦，係啊，啦我哋繼續講埋下邊嗰嚇嗰嗰個部分。係啦，一入今日都已經入直路啦，越去就越精彩，就嚟衝刺嗰陣咧就最精彩啦。好啦，好多謝各位今日收睇，嗯拜拜，下個禮拜再見。多謝晒。